mga solid HDV positive. Ang susunod na mga kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa ating Gabi ng Lagim playlist, Draven Black Exclusives. Now streaming. Bumili ng buhay na baboy si Larry para sa nalalapit na fiesta sa lugar nila. Dumayo pa siya sa malayong lugar makahanap lamang ng malusog na baboy na lilitsunin nila. Hindi mahilig bumili ng lechong baboy si Larry noon pa man ay siya mismo ang kumakatay at nagluluto nito sa sarili niyang paraan. Meron kasi siyang espesyal na sangkap para sa kanyang lechon na wala sa ibang lechonan. Sa susunod na araw pakakatayin ng baboy kaya itinali muna niya ito sa likod ng bahay. Oh, nakausap mo na ba si Tetchi? Tanong sa kanya ng asawang si Roma nakasalukuyang nagluluto sa kusina. Oo, nakausap ko na kanina bago ako umalis. Pupunta raw sila rito. Eh wag ka nang mag-alala. Sagot ni Larry habang nakahiga sa sofa at nagpapahinga. Pati sina Aling Lenny tsaka sina Angela sinabihan mo na rin ba? Oo, lahat sila natawagan ko na. Si Angela lang daw ang hindi makakapunta dahil nagbabantay sa nanay niyang nakakonfine. O sige, basta magtawag ka pa sa ibang kamag-anak natin. Eh kailangan marami ang pumunta sa fiesta dahil marami rin akong lulutuin. Tuwing fiesta ay sinalari ang isa sa may pinakamalaking handaan sa lugar. Kulang na nga lang ay sakupin nila ang buong daan sa dami ng kanilang bisita bahagi na rin ng kanilang handaan ng lechon na si Larry mismo ang nagluto. Pati nga mga kapitbahay nila na may handaan din ay dumadalaw pa sa kanila para lang manghingi ng lechon. Mas malinamnam kasi ang sangkap ng lechon ni Larry kaya talagang inaabangan tuwing fiestahan. Bakit hindi pa raw nga siya magtayo ng sariling lechonan na suwestyon ng iba nilang kaibigan? Kung may puhunan lang talaga ay matagal na iyong ginawa ni Larry. Sa ngayon ay nag-iipon pa sila para sa ipinapatayong bahay sa Maynila at para sa magiging anak nila sa susunod na taon. Dalawang taon na ang lumipas mula nang sila'y ikasal pero wala pa rin silang anak. Napagkasunduan ng dalawa na mag-ipon na muna ng sapat na halaga para makapagpatayo ng bahay at para mailaan sa pangangailangan ng bata. Kapag maayos na ang lahat, Saka pa lamang gagawin ni Larry ang balak niyang pagtatayo ng sariling letyunan sa Manila. Habang nakahiga sa sofa ay lumapit ang alagang aso ni Larry. Hinagod niya ang ulo nito sa katumayo at kinuha ang pagkain. Saan ka na naman ba nagpunta Tommy? Kaninang umaga ka pa wala sa bahay ah. Anya sa alagang mahilig sa galaan. Hmm, Marumi na pala yung electric fan natin sa kwarto pati sa sala. Ano kaya kung linisin mo muna yon dun sa likod ng bahay para malakas na yung hangin niya ulit bukas? Mabilis na kinuha ni Larry ang dalawang ventilador at dinala sa likod ng bahay. Nagdala rin siya ng batya at ng basahan. Gabi. Malalim na ang tulog ng mag-asawa. Ang aso nilang si Tommy ay kararating pa lang sa bahay galing sa galaan. Sa likod ito dumaan at nakita nito ang nakataling baboy malapit sa pinto. Tila napansin ng aso ang kapunapo ng kilos ng baboy kaya tinahulan niya ito. Maya-maya rin ay biglang tumahol ang baboy. Kung may tao lang siguro ay magtataka ito kung bakit tumatahol ang hayop na yun. Hindi nagtagal, tinubuan na makakapal na balahibo ang baboy at unti-unting humaba ang bibig nito at saka lumaki ang tenga. Naging itim ang buong balat nito habang lumalaki ang katawan. Walang tigil sa pagtahol ang aso ngunit hindi na marinig ng dalawa sa kwarto dahil sa lalim ng tulog nila. Ang kaninang maamong baboy ay dumoble ang laki ngayon. Naging mabalasik ang anyo at nagpapakawala ng mabangis na tahol. Nagkaroon ito ng pambihirang lakas at nagawang sirain ang tali nito sa leeg. Ang mga sumunod na pangyayari ay naging marahas at madugo. Halos hindi na makilala ang aso sa tindi ng pagkakalapa rito. Nahati pa nga sa dalawa ang katawan nito at naiwan sa gitna ang sariwang laman na kasalukuyan namang pinapapak ng dambuhalang baboy. Gulat na gulat kinabukasan si Larry nang makita ang patay niyang aso sa likod ng bahay. Ang asawa naman niya ay hindi napigilan ang pagsusuka dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng kanilang alaga. Sinong ate ka gumawa nito kay Tommy? Galit na galit si Larry na tila handang pumatay ng tao. Malaman lang ang gumawa nito sa alaga niya. Napalingon siya sa kinalalagyan ng baboy na payapa ang kalagayan sa tabi ng pinto. Nagtaka na lamang siya nang makitang putol ang tali na inilagay nito sa leeg niya. Buti na lamang at hindi tumakas ang baboy na ito at mabuti rin hindi ito dinamay ng kung sino mang adik ang nagsamantala sa buhay ng kawawang alagang aso niya. Nilagyan na lamang niya ng panibagong tali sa leeg ang baboy. Pagpapatuloy ng kanyang galit. Sobra na talaga mga kriminal ngayon. Pati mga hayop. Yung mga hayop na walang kamuang muhang ay eh, dinadamay pa. Sigurado ka bang tao ang gumawa nun? Sigurado Naluluhang tanong ni Roma na sumisikip na rin ang dibdib dahil sa nakita kanina. Hindi ko alam eh. Pero kung sino man yun, talagang mayayari siya sa akin. Naging usapan sa kanilang lugar ang nangyari sa aso ni Larry. Hindi kumbinsido ang iba na tao ang gumawa nito. Isang araw, Larry, hindi magagawa ng pangkaraniwang tao yung ganong klase ng pagpatay. Sa tingin ko eh, baka aswang ang gumawa nito doon sa aso mo. Sabi ng matandang si Mang Tupi nang mapabili sa isang tindahan si Larry. Oo nga tol, alam mo ba, doon sa probinsya namin, ganun na ganun din pumatay ang mga aswang pagsingit ng tinderong si Danjo nakakilala rin ni Larry. Psst, malabo naman yan sinasabi nyo. Sa tagal na natin dito wala naman tayong naiengkwentrong aswang kahit na isa. Naniniwala naman si Larry sa aswang pero hindi siya naniniwalang may aswang sa lugar nila. Eh malay mo noon, wala. Pero ngayon meron na. Larry, hindi natin masasabi ang nangyayari sa paligid natin ngayon, Tol. Mabuti pa, mag-obserba na lang tayo. Kapag naulit pa ang ganitong pagpatay dito sa atin, sa tao man o sa hayop, alam mo na ang ibig sabihin noon. Tumawa na lamang si Larry. Kahit saan siya magpunta ay iyon ang bukang bibig ng mga taong pinag-uusapan ang aso niya. Aswang palagi ang sinasabi ng mga kapitbahay natin. Eh ikaw ba? Naniniwala ka sa mga aswang? Tanong ni Larry habang kasalo sa hapagkainan ng asawa. Oo naman. Kahit nga ako, iyon nga din ang hinala ko nung makita ko si Tommy. Baka nga may naligaw ng aswang dito sa atin. Baka E kung totoo nga yan, ano na magagawin natin? Kung kailan malapit na magfiesta doon pa nagkaganyan. Ilabas mo lang yung matulis na kawayan natin. Tapos tulungan mo ako maglagay ng asin mamaya sa harap at likod ng bahay para hindi sila makalapit. Tamang tama, nakahingi rin ako ng holy water sa simbahan nung nakaraang linggo. At iyon na nga ang ginawa ng dalawa pagsapit ng takip silim. Hanggang sa paghiga ay laman ng usapan ng dalawa ang tungkol sa kaawa-awang aso nilang si Tommy. Alam mo, hindi ko pa rin talaga matanggap yung nangyari kay Tommy. Pamahal na sa akin yung asong yun eh. Eh ako rin naman. Pero wala naman na tayo magagawa. Magagawa ang mainam. Mag-ingat na lang tayo para sa mga sarili natin. Ang hindi nila alam, sa likod ng bahay ay muling nagbabago ang anyo ng baboy. Muling lumaki ang katawan nito at naging itim ang balat. Muli ay lumabas ang mabangis nitong anyo at nagkaroon ng lakas para wasakin ang tali nito sa liig. Nang buksan nito ang pinto ay naamoy agad nito ang asin na ikinalat sa sahig. Nilundagan lang iyon ng baboy hanggang sa makapasok ito sa loob ng bahay. Mula roon, nadidinig ng baboy ang boses ng mag-asawang nag-uusap sa loob ng kwarto. Inilapas nito ang mga pangil at dahan-dahang naglakad patungo sa pinto. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ni Larry ay biglang nagbukas ang pinto ng kwarto nila. Sa katunayan pa nga'y nawasak ang kalahating bahagi nito sa tindi ng impact. Gulat na gulat ang mag-asawa nang bumungad ang dambuhalang baboy na mapalasik ang anyo. Dahil dito'y nagsisigaw si Roma at napayakap pa sa asawa. Pagdakay, dito ka lang! Dito ka lang! Agad na kinuha ni Larry ang matulis na kawayan sa likod ng aparador at walang pagdadalawang isip na isinaksak sa baboy. Napaatras ang baboy at nang matumba ito ay muling nagbago ang kanyang anyo. Sa pagkakataong iyon ay humaba ang mga kamay at ang paa nito. Ang katawan ay naging tulad ng sa tao pero ang anyo ay gaya pa rin ng sa hayop akmang isasaksak pa muli ni Larry ang kawayan ngunit naagaw ito ng aswang sa kanya. Pagkuway inihampas pa ng aswang ang kawayan sa kanyang ulo. Dahil sa lakas ng impact ay nauntog ang ulo niya sa dingding at bumagsak pa sa sahig. Lalong lumakas ang sigaw ni Roma nang sa kanya na lumingon ang malaking bulas na aswang. Sa kabila ng pangangatog ng mga tuhod ay pinilit niyang tumayo at nanginginig ang mga kamay na kinuha ang holy water sa altar. Nakalagay iyon sa lumang bote ng tubig. Pagkaluntag ng aswang sa kama ay siya ring pagbukas ni Roma sa poteng may holy water at wala ring ano-ano'y ibinuhos niya ito lahat sa nilalang. Naglabas ng usok ang katawan ng aswang at mabilis na umatras papalayo. Halatang halatang napaso ito nang matumba ang aswang sa sahig. Lumiit ang katawan nito hanggang sa maging paniki. Mabilis na lumipad ang paniki sa bukas na bintana ng kwarto. Agad nilapitan ni Roma ang asawang nakasandal sa dingding habang hawak pa ang nagdudugong ulo. Niyakap niya ang nanghihinang lalaki at hinalikan pa sa noo. Pagpapakalma niya. <sighs> Oh, oh, wala na siya. Ligtas na tayo! Nang sumunod na araw, binalikan ni Larry ang lugar kung saan niya nabili ang baboy. Nagtaka siya nang makitang sarado na ang bahay na yari sa kawayan. Isang mama ang napadaan at doon siya nagtanong. Ah, uh, Manong, Manong, Kilala niyo ho ba yung matanda rito? Yung nagbibenta po ng baboy? Nangunot ang noo ng mama sa sinabi niya. Wala naman hong nagtitinda ng baboy rito kuya. Saka wala rin yung nakatira dyan. Nung isang araw pa umalis. A- ano po? A- bakit? At saka saan naman po sila nagpunta? Pinaalis na po sila nung isang araw pa lang. Nalaman kasi dito na aswang pala yung mga nakatira dyan. Kaya tinaboy na sila. Muntik na ngang sunugin ang bahay na yan eh. Kaso, nakatakas na sila bago pa maabutan ng mga taong nagtipon-tipon dito para sana sunugin sila. Lihim na nagulat si Larry sa kanyang natuklasan. Bahagya pa ngang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib Ano po yung tinutukoy niyong sila? May, may iba pa ba siyang kasama diyan? Kasi nung bumili ako ng baboy sa kanya, mag-isa lang daw siyang nakatira diyan eh. Hindi ko na po alam ang tungkol diyan. Saka wala na rin akong natatanda ang nagbebenta sila ng baboy. Nakatira lang sila diyan kasama ang mga anak at apo niya. Pero lahat sila mga aswang. Tuwing gabi nga, nagpabago ng anyo ang mga yan. Bigla silang nagiging aso, pusa, tapos ginagaya rin nila yung itsura ng ibang hayop para makapambiktima. Sobrang perwisyo ang idinulot nila sa amin kaya nagkaisa yung mga tao rito para mapalaya sila. Umurong ang tila ni Larry sa dami ng kanyang natuklasan. Napalingon siyang muli sa kinatatayuan ng bahay habang bakas ang galit sa kanyang kaanyuan. Muli niyang nilingon ang mama at nginitian sabay sabing, Sige po, salamat po sa impormasyon. Hindi na rin nagtagal si Larry sa lugar na iyon. Hanggang sa pag-uwi ay hindi pa rin siya makapaniwala sa mga natuklasan ngayon lang niya napagtantong aswang pala ang baboy na binili niya. Isang nilalang na nagpapanggap na baboy. Hinding-hindi niya makakalimutan ang malagim na karanasang iyon. Mga Solid HTV Positive, ang susunod na mga kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa ating Gabi ng Lagim playlist. Draven Black exclusives. Now streaming. Isang matandang babae ang lumapit sa tindahan habang nag-aayos ng mga delata si Felix. Agad naman iyong binigyang pansin at sinabi pa niyang, Ano po yun Lola? Ay, magandang umaga iho. Eh baka gusto mong bilhin itong daladala ko. Kailangan ko lang kasi ng pera para pampagamot nung apo kong may sakit. Nakita ni Felix ang malaking rebulto ng mahal na birhen na bitbit ng matanda. Kulay ginto ito at nakabalot pa ng plastik. Lalong kumikinang ang kulay ng rebulto sa tuwing tatamaan ng liwanag sa labas. Ah, ganun po ba? Eh, siya nga pala lola, tiga saan po kayo? at tigakabilang bayan lamang ako iho. Naglalako ako araw-araw ng mga ganito. Ngayon, ito na lang yung natira. Sana bilhin mo na. Kailangan ko na kasing madala sa ospital ang apo ko. Tumalala na kasi yung kalagayan niya. Ah, sige, sige po Lola. Eh, magkano po ba ito? Malambot ang puso ni Felix sa mga matatanda kung kaya't gayon na lamang ang kanyang pagsang-ayon. Limang daan na lang iho. Eh, pandagdag ko lang sa ipon ko para pagpapa-ospital ng apo ko. Agad na binayaran ni Felix ang ribulto ng mahal na birhen at ipinasok ito sa loob ng tindahan. Binigyan pa nga niya ng merienda ang matanda dahil sa paglalakad nito sa gitna ng tirik na araw. Maraming salamat sa iyo iho ha. Pagpalain ka nawa ng Panginoon. Ha kayo rin po Lola. Huwag po kayo masyado magtatagal sa araw baka po makasama sa kalusugan nyo. Ay oo naman. Maraming salamat sa pagpapaalala. O sige, uuwi na ako ha. Maraming salamat ulit sa iyo. Agad na idinisplay ni Felix sa tabi ng telebisyon ang rebulto ng mahal na birhen. Tinanggalan pa nga niya ito ng plastik para lalong lumitaw ang kagandahan. Kasabay ang pagtunog ng kanyang cellphone na nakacharge sa tabi ng sofa. Sinagot niya ito at ang asawa niya ang tumatawag. Hello? O oh Shirley, kumusta kayo dyan? Nasa Cebu ang asawa niya dahil sa pinuntahan nitong reunion ng batch nila. Nagsabi ang babae na limang araw daw siyang mananatili roon dahil bibisitahin pa nila ang mga kakilala sa ibang lugar. Okay naman kami. Nandito ako ngayon sa bahay ni Tita Imelda. Mamaya may party rito kaya tumutulong kami sa pag-aayos. Eh ikaw, kumusta ka dyan? Eh, eto, okay naman. Nagpamantay ako ng tindahan kanina pala may lolang nagbenta sa akin ng Mama Mary. Sobrang ganda ng kulay at saka ang laki. Sigurado ako magugustuhan mo ito. Kaya nga binili ko na para sa'yo eh. O saan mo ba nilagay? Dapat inilagay mo sa altar para kasama niya yung Santo Niño ko Eh masyado kasing malaki. Hindi kasya. Kaya dito ko na lang siya nilagay sa tabi ng TV. Ay ganun pa. O sige na nga. O siya, Tatawag na lang ulit ako mamaya ha. Magsisimula na kasi kami rito. O sige sige. Love you, Han. Maghapong nakaupo si Felix sa harap ng tindahan pero kaunti pa lang ang bumibili. Matumal ang benta ng araw na yun. Nabawasan pa ang pera ng tindahan dahil na rin sa binili niya kanina sa matanda. Hanggang sa magsara siya ng tindahan ay umabot lang sa mahigit apat na daang piso ang benta niya sa buong maghapon. Malayong malayo ito sa benta niya noong mga nakaraang linggo na umaabot ng mahigit dalawang libo. Pagtungo ni Felix sa kusina ay hinanda na niya ang pinggan at baso para sa kanyang hapunan. Pagbukas niya sa kaldero, isang malaking ipis ang nakita niyang lumulutang din sa ulam. Buhay pa ito dahil gumagalaw pa ang mga paa. Nabitawan niya ang takip ng kaldero sa pagkabigla. Malaki pa naman ang takot niya sa mga ipis at palaging lumulukso ang puso niya sa tuwing makakakita nito. Ang masaklap pa ay napadpad ito ngayon sa mismong ulam niya. Nawala na tuloy siya ng ganang kumain. Nagbukas na lamang siya ng delata at pinagtyagaan ang sardinas. Pagtungo sa kwarto ay halos mapalundag naman siya sa gulat nang makita ang dalawang ipis na lumilipad at tila naghahabulan pa sa kisame. Sa takot ay sinarado niya ang pinto at hindi na lang tumuloy sa kwarto. Dali-dali niyang kinuha ang pang-spray sa mga ipis na nasa ilalim ng kanilang lababo. Saka naglakas ng loob na bumalik sa kwarto. Hinanap pa niya ang dalawang ipis sa paligid. Nakita niyang lumipad ang mga ito malapit sa bintana. Pasimple siyang lumapit at agad ay inisprayhan niya ito. Napaatras muli siya nang lumipad ang dalawang ipis matapos tamaan ng kemikal. Hindi nagtagal ay nangisay rin ang mga ito sa sahig. Muli niyang inisprayhan ang dalawa sa kaisinahod sa dustpan at itinapon agad sa basurahan. Binuksan niya ang bintana at inisprayhan din ang buong sulok ng kwarto para itaboy kung meron pang nagtatagong ipis doon. Bigla na lang kinutuba ng hindi maganda si Felix. Tila inuutusan siya ng utak na sumilip sa bintana. Hindi niya alam kung saan nagmumula ang kamang nararamdaman niya kung kaya't bigla na lamang itong sumulpot sa hindi malamang dahilan. Sinunod niya ang sinasabi ng utak. Sumilip nga siya sa bintana. Isang unano ang nakita niyang nasa harap ng bahay nila at nakatanaw sa kanya. Kulubot ang mukha nito at matatalim ang pagkakatitig nito sa kanya. Napansin din niya ang putol-putol nitong daliri kung kaya't agad ay napasara ng bintana si Felix dahil sa sobrang hilakbot. Nanginig ang mga tuhod niya sa kakaibang anyo ng unano. Kung tumingin kasi ito sa kanya ay parang nais higupin ang buo niyang pagkatao. Lalo pang lumundag ang kanyang puso nang makarinig ng kalabog sa sala. Hindi agad siya nakatayo sa pagkakaupo sa kama noong una. Pinakiramdaman muna niya ang paligid. May nakapasok ba sa bahay niya? at saan naman nagmula ang kakaibang ingay kung gayon. Kinuha niya ang dos porto sa tabi ng aparador bilang armas. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at sinilip ang sala. Wala siyang nakitang tao doon maliban sa limang ipis na nagpaikot-ikot ng lipad sa kisame. Lumambot muli ang mga tuhod niya sa takot at agad ay nagsara ng pinto. Saan ba nanggagaling ang mga ipis na ito? ngayon lang nagkaipis sa loob ng bahay nila. Sa tagal na niyang naroroon ay hindi pa siya nakainkwentro ng ipis dahil pareho silang malinis sa bahay ng kanyang asawa. Araw-araw din siyang naglilinis sa loob at labas ng bahay. Para makasigurado'y ini-sprayhan pa niya ng mga pangontra sa mga insekto ang buong paligid. Dahil sa mga nangyari ay hindi tuloy siya nakatulog ng maayos ng gabing yun. Gumising siyang puyat sa umaga dahil sa kakulangan niya ng tulog. Magdamag kasi siyang nakiramdam sa paligid hanggang sa abutan na siya ng madaling araw. Ngayong tirik na muli ang araw sa labas ay humupa na ang takot niya Nasa labas na rin siya at nag-iingay na ang mga chismosang kapitbahay nila. Dinig rin niya ang mga batang naglalaro at payapa na muli ang mundo niya. Ganun pa rin ang nangyari nung araw na yon. Matumal pa rin ang benta. Pero kahit papaano naman, kung ikukumpara kahapon, ay mas mataas ang benta niya. Nakalimang daang piso din siya sa buong maghapon pagsapit ng gabi. Nagsara na muli ng tindahan si Felix. Pagpasok sa loob ay sinalubong agad siya ng tatlong ipis na lumilipad sa kisame. Napatakbo siya sa kusina at kinuha muli ang pang-spray ng mga insekto sa ilalim ng lababo. Pinaulanan niya ng spray ang buong sala hanggang sa kusina. Pagpasok niya sa kwarto ay magbibihis na sana siya ng pantulog pero laking gulat niya nang makita ang isang gumagapang na ipis sa loob naman ng kanyang aparador. Umatras siya at binato ito ng tsinelas. Agad ding lumipad ang ipis at nagkataong nakalusot sa bukas na bintana. Doon pa lang nakalapit si Felix at kumuha ng damit sa aparador. Napapansin niya na tila dumadami ang ipis sa loob ng kanyang bahay. Muli ay nag-spray siya ng mga pangontra sa ipis sa kanyang buong kwarto upang masiguradong kahit ang mga nagtatagong ipis ay maitaboy rin niya. Saka siya nagtungo sa bintana para muling isara ito nang tuluyang mapadungaw siya sa labas. Dito, muli niyang nakita ang unanong nakatayo sa harap ng bahay nila at nakatingin pa sa kanya. Dali-dali niyang isinara ang mga bintana at naupo sa kama. Inahalukay niya sa kanyang memorya kung sino ang unanong iyon at ano naman ang pakay nito sa kanya. Sa takot ay napilitan siyang tumawag sa mga kaibigan at niyaya niyang matulog sa bahay nila. Parang hindi niya rin kasi kakayaning matulog mag-isa ng gabing iyon dahil sa mga nagaganap. Sa kasamaang palad, wala ni isang pumayag sa mga kaibigan niya dahil may sarili ring pamilya ang mga ito na dapat nilang samahan. Nanlumo tuloy si Felix. Nakiramdam muli siya sa paligid at hindi na naman nakatulog. Pero hindi nagtagal. Tinablan din siya ng antok at hindi na namalayan pa ang oras. Nagising na lamang siyang tila may kakaibang ingay sa paligid niya. Pagdilat niya ng mga mata ganon na lamang ang kanyang pagkasindak nang bumungad ang pagkarami-raming ipis na lumilipad sa paligid niya. Ang iba pa nga ay gumagapang pa sa dingding at sa kanyang mga gamit. Pati pala ang kanyang kama ay may ipis na rin. Pagkatayo ay naglulundag siya sa takot at pinagpaga ng sarili. Tumakbo siya palabas sa kwarto ngunit paglabas sa sala Higit siyang nagulat sa nakita. Dinumog na ng libo-libong ipis ang buong sulok ng bahay. Kahit saan makikita ang mga ito. Sa dingding, lamesa, sahig, hisame at maging sa kanyang mga kasangkapan. Ang lalo pa niyang ikinagulat ay ang ribulto ng gininto mahal na birhen Katakatakang ito lang ang hindi dinadapuan ng ipis. Sa halip ay pumapaikot ng lipad ang ilang mga ipis dito na tila sumasamba sa ribulto. Kinilabutan si Felix. Nang pagmasdan niyang mabuti ang ribulto, napuna niya ang tila pagbabago sa itsura ng anyo nito. Parang bumangis ang mukha ng mahal na birhen at tumalim ang mga mata. Lalo tuloy siyang nilukuban ng hilakbot nang gumalaw ang ulo ng ribulto at lumingon pa sa kanya. Doon nagsisisigaw si Felix at tinangkang lumabas ng bahay ngunit tila may isip ang mga ibis at alam kung ano ang gagawin niya. Pinalibutan siya ng lipad ng mga ito at sunod-sunod na dumapo sa katawan niya. Sa sobrang takot ay natumba si Felix sa sahig at panay ang pagpag sa katawan habang sumisigaw. Halos maiyak siya sa labis na takot at parang nagbalik siya sa pagkamata dahil sa tindi ng kanyang pagpanahaw. Hindi na siya nakalabas ng bahay. Dinumog na siya ng mga ipis at pilit pang pumasok sa bahagi ng kanyang katawan na may butas. Bibig, tenga at ilong tuluyang nilukuban ng hindi mabilang na ipis ang buong katawan ni Felix. Kasabay nito ang pagbagsak ng rebulto at tumama pa eksakto sa ulo niya. Nagtamo ng sugat ang lalaki sa ulo at hindi na niya namalayan ang pagtugo nito. Sa nagdidilim na diwa ni Felix, naaninag niya ang paglitaw ng isang nilalang sa harap ng pinto. Ito ang unanong nagpapakita sa harap ng bahay niya tuwing gabi. Ang unanong kulubot ang muka at putol-putol ang daliri. Sa ilang kurap lang niya, hindi na unano ang nakita niya kundi ang matandang babaeng nagbenta sa kanya ng ribultong nagdadala ngayon ng salot ng mga ipi sa bahay niya. Narinig pa niyang nagsalita ang matanda bago siya tuluyang malagutan ng hininga. Tagumpay ang aking plano. Malapit ko nang maibalik ang iyong buhay. Mahal kong apo. Malapit nang makumpleto ang kaluluwang kailangan ko. Kapalit ng iyong pagbabalik. Mga Solid HTV Positive, ang susunod na mga kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa ating Gabi ng laging playlist. Draven Black exclusives. Now streaming. Babala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Sa telebisyon, ibinalita ang misteryosong pagkamatay ng isang babae sa Maynila. Bigla na lang sumabog ang katawan nito habang naglalakad sa daan. Walang makapagsabi kung paano ito nangyari at kung ano ang dahilan ng pagsabog. Ayon sa investigasyon, wala namang dalang bomba ang babae o kahit anong bagay na pwedeng pagmula ng pagsabog maging ang mga doktor at siyentista ay hindi maipaliwanag kung paano nagkaroon ng pagsabog sa katawan ng isang tao. Ang balitang iyon ay umagaw sa atensyon ni Kate Garcia. Nagkataong nasa harap pa naman sila ng hapunan ng buong pamilya niya. Tulad ng kanyang inaasahan, aarangkada na naman ang bunganga ng nervyosa niyang ina. Ay, Diyos ko po! Ang dami namang nangyayari sa kuna sa mundo. Malapit na yata talagang katapusan ng mundo. Kaya kayo, huwag na huwag kayong lalabas kung hindi naman importante at baka kayo naman yung masabugan. Tumaas ang kilay ni Kate. Inay naman, ano naman ang kinalaman ng paglabas sa nangyari doon sa babae? Siguradong na-sniper lang yan o kaya may bomba doon sa lugar na dinadaanan niya. Tapos nagkataon, Ayun, sumabog. Malabo mangyari yan sa maraming tao. Kaunti lang ang kinain ni Kate at agad ding hinugasan ang pinagkainan. Hinugasan ko na tong pinggan ko inay. May pupuntahan pa ako kaya to si Bunso muna ang pahugasin nyo ha. Iyon ang mahiwagang teknik ni Kate para makaiwas sa mga hugasin. Kung sino kasi ang mahuling kumakain sa lamesa ay siya ang maguhugas ng plato. Kaya tuwing kumakain ay minamadali niya ang pagkain para hindi paghugasin. Saka siya lalabas ng bahay kahit wala naman talagang pupuntahan para lang makalayo sa inang daig pa ang reyna ko mag-utos. Habang naglalakad sa tabi, nadaanan ni Kate ang bagong tayong Jollibee sa lugar nila. Dumilim na naman ang mukha niya nang makita ang fast food na ito at talagang kinasusuklaman niya ang lahat ng mga restaurant na nag-o-offer ng pagkain gawa sa manok, baboy o anumang hayop. Lumaking vegan si Kate at ang turing niya sa mga taong kumakain na karne ay cannibal. Para sa kanya, ang mga hayop ay parang tao rin na dapat minamahal at hindi kinakatay para kainin. Kaya nga pinili niyang maging vegan dahil mas nakapagpapahaba raw ito ng buhay kesa sa pagkain ng karne. Sa bahay nga nila, palaging hiwalay ang ulam niya. Puro gulay lang ang niluluto sa kanya ng ina kasi kapag nagluto ito ng isda o anumang karne ay nagwawala siya. Ang tingin niya sa karne ay isang salot o virus na ikamamatay niya kapag pumasok sa kanyang katawan. Kaya nga ini-encourage niya ang lahat na wag nang kumain ng karne at puro gulay na lamang dapat. Katunayan, may ginawa nga siyang kanta bilang patama sa mga tao at restaurant na nagsiserve ng pagkaing karne. Para sa mga mahihilig sa karne, malamang ay makukornihan sila sa lirikong ginawa ni Kate. Sabi kasi ng kanta niya, Masama ang kumain ng karne, kaibigan. Ang mga manok at baboy ay parang tao rin na may buhay, kaibigan. Kaya itigil mo na ang paggatay sa kanila para gawing tinola o nilaga. Maging vegan ka na lang gaya ko para humaba ang iyong buhay. Yes to vegan. Yes to vegan. Stop eating animals from now on, mga pare. Gabi na nang makauwi si Kate. Nang magtanong ang ina, idinahilan na lamang niya na may ginawa lamang siyang research project para sa eskwelahan kaya natagalan sa computer shop. Pero ang totoo, nasa mga pasyalan lamang siya gumagala para hindi makapaghugas ng pinggan. Kinabukasan, isang balitang mas mainit pa sa bulkan ang sumabog sa lugar ni na Kate. Balitadong patay na ang tinderang si Aling Rosa matapos sumabog ang katawan nito sa mismong loob ng bahay. Naghahanda raw sana si Aling Rosa ng kanyang mga paninda para dalhin sa palengke nang bigla na lamang sumabog ang katawan nito at nagkalat pa ang lamang loob sa sahig. Ang asawa nitong si Melchor ay tila na trauma at halos hindi na makausap ng maayos matapos ikwento ang pangyayari. Hindi makapaniwala at parang maluluha ang ina ni Kate. Sinamantala ito ng dalaga at inunahan ng magsalita ang ina. O ayan inay, hindi lang pala sa labas nangyayari yung mga pagsabog na yan. Hindi rin pala sa loob nangyari na. Huwag mo sabihing bawal na rin ang tao sa loob ng bahay nila o baka masabugan din. Leche, namatay na nga yung suki ko sa palengke, ganyan pa ang sasabihin mo. Umayos ka nga babae ka. Si Aling Rosa ang suki ng kanyang ina kapag bumibili ng mga manok o baboy sa palengke. Hindi nga lang niya close ang ale dahil galit din siya sa mga taong nagtitinda ng karne sa isip pa nga niya. Ayan kasi, dapat talaga gulay na lang ang kakainin ninyo at hindi na hayo para hindi sumasabog ang mga katawan nyo. <laughs> Papirong bulong ng pilyang isipan niya. Isang gabi nga, habang nanonood ng telebisyon ay muling ibinalita ang tungkol sa mga taong bigla na lang sumabog ang katawan na parang bomba. Sa pagkakataong iyon, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi isang daan na ang naitalang kaso ng mga taong biglang sumasabog. Walang pinipiling oras at lugar. Wala ring pinipiling edad. Lahat ay pwedeng tamaan. Ang hindi lang maunawaan ay kung saan nga ba nanggagaling ang misteryosong pangyayaring ito. Ano nga ba ang dahilan ng biglang pagsabog ng katawan ng mga taong to. Maging si Kate na hindi ugaling matakot ay tila nakaramdam na rin ng kilabot sa balitang iyon. Wala kasing sinabi na detalye kung sino ang posibleng tamaan ng ganitong pangyayari. Mahirap sukatin kung kanino ito susunod na dadapo. Paano na lang kung ilang segundo lang ay siya na pala ang susunod? Kinabukasan, Naabutan ni Kate na nagluluto sa kusina ang kanyang ina. Napatanong tuloy siya ng, Inay, ano yung niluluto mo? Nakita niya ang isang malaking delata na may pangalang pork and chick. Lumukot tuloy ang mukha niya. Ano na naman to, Nay? Eh bagong product yata yan, anak. Sabi kasi nila masarap daw yan. Para siyang corned beef pero ang sahog ipinaghalong manok tsaka baboy. Eh susubukan lang naman namin ni Bunso kung masarap talaga. Eh, eh paano ako? Anong ulam ko? Magluluto na lang ako ng adobong sitaw para sa'yo mamaya. Inuna ko lang tong delata dahil iinitin lang naman. Ay nako, buti naman. Ah sige po, lalabas lang muna ako ulit at may bibilin lang ako sa palengke. O sige, ingat ka na lang ha at baka masabugan ka anak. Delikado sa panahon ngayon at ang dami ng tao na biglang sumasabog. Kayo rin po inay, mag-ingat din po kayo dyan sa loob at baka matulad kayo kay Aling Rosa na sumabog sa loob ng bahay. Huwag kang manakot. Wika ng kanyang ina at pagkatapos ay tumatawang lumabas ng bahay si Kate tanghalian. Habang sarap na sarap si Kate sa adobong sitaw ay bigla siyang niyaya ng ina na tikman ang pork and chick. Anak, tikman mo lang ito. Oh, <tsk> mm, sobrang sarap pala talaga, grabe. E di wow, tumalimpa ang titig ni Kate sa ina. Anak naman, oh, ayaw mo ba talaga? Hindi ka ba nagsasawa dyan sa puro gulay araw-araw? Eto, tingnan mo rito baka magbago yung isip mo. Inay, once a vegan, always a vegan. Tsaka never akong kakain yan kaya... <laughs> Pwede ba? Huwag ako. Tila pagtataray na tirada ni Kate sa inang masyadong mapilit. Tugon tuloy ng ina. E di wow din anak. Hmm, kami na lang ni Aaron ang kakain nito. Oo nga ate, sobrang sarap po nito. Tikman nyo kaya, sigurado makakalimutan nyo yung pangalan nyo. Hirit pa ng bunsong kapatid niyang si Aaron na para bang ina-advertise sa kanya ang bagong produkto. Ngunit hindi nagpatinag si Kate at pagdakay E wow sa inyong dalawa. Gusto na sana huminto ni Kate sa pagkain pero dahil sa sobrang sarap ng adobong sitaw ay hindi niya mapigilang magsandok muli ng kanin sa plato. Dahil dito, siya ang huling naiwang kumakain sa lamesa. O ikaw naman na maghugas ngayon Kate. Tapos na maghugas ang kapatid mo kagabi. Kumilos ka naman. Kumilos ka naman at hindi yung puro labas lang ng labas. Kaysa pa kababae mong tao, dapat matuto ka rin sa gawaing bahay. Umusok ang ilong ni Kate sabay bagsak ng kutsara sa mangkok. Ah! Nakakainis na talaga! Hmm, buisit! Habang nasa lababo ay padabog na binabanlawan ni Kate ang mga pinggan sa sala naman ay nanonood ng cartoon si Aaron habang ang ina ay kausap sa cellphone ang kanilang ama na nagtatrabaho sa ibang bansa. Tinawag siya ng ina at sinabing gusto raw siyang makausap ng tatay niya. Saglit siyang pinapahinto sa paghugas ng plato. Padabog na naghugas ng kamay si Kate at pinunasan ng tuyong pasahang nakasabit sa hawakan ng frigidaire. Bago pa siya makalapit sa sala, isang pangyayari ang gumuhit sa mga mata niya. Nakita niya, biglang sumabog ang katawan ng kanyang ina at kapatid. Sabay pang sumabog ang dalawa at nagkalat sa paligid ang pulang likido at ang kanilang mga lamang loob. Sa sobrang lakas ng pagsabog ay naligo ng hindi oras si Kate ng pulang likido ng kanyang pamilya. Sindak na sindak. Nanlalaki ang mga mata ni Kate. Nanginginig ang buong katawan niya at kumakabog ng malakas ang kanyang puso. Nais niyang magsalita ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Tila napako din ang kanyang mga paa sa kanyang kinatatayuan. Maririnig mula sa labas ang tumatangis na boses ni Kate. Nabahala ang kanyang mga kapitbahay kung kaya't napilitan sila na pasukin ang bahay nila. Doon nga nila nakita ang karumal-tumal na eksena. Punong-puno ng pulang likido at nagkalat ang lamang loob sa sala habang si Kate ay nakasandal sa isang sulok. Kitang-kita ang kanyang panginginig at parang nakakita ng halimaw sa tindi ng palahaw. Maging ang mga tao ay nasindak sa kanilang nakita. Nakita isa na naman ito sa mga kaso tungkol sa mga taong bigla na lamang sumasabog sa iba't ibang panig ng bansa. Isang buwan matapos ang malagim na pangyayari sa buhay ni Kate napilitan siyang manaliksik tungkol sa kakaibang kaganapan ngayon sa bansa. Hinanap niya ang lahat ng pwedeng maging dahilan para sumabog ang isang tao. Isa na rito ang spontaneous human combustion, isang rare phenomenon na naganap noong 1800s kung saan maraming mga tao ang bigla na lang sumabog ang katawan at ang tanging naiiwan ay ang kanilang mga paa. Ngunit ayon sa mga pag-aaral at investigasyon, karamihan sa mga tinatamaan ng spontaneous human combustion ay matatanda. Ang iba naman ay ang mga lulong sa alkohol. Kung ito nga ang nangyayari sa kanila ngayon, bakit pati bata ay dinadapuan na rin? Base sa mga artikulong nabasa niya, hindi pa napapatunayan kung may kakayahan bang mag-evolve ang SHC para dapuan ang lahat ng may edad at hindi lamang ang mga matatanda. Sa kanyang konklusyon, hindi siya kumbinsidong ito nga ang dahilan ng pagsabog ng maraming tao na nangyayari ngayon sa kanilang bansa. Isang artikulo muli ang nakita niya tungkol sa pork and cheek na bagong produktong makikita ngayon sa merkado. Ayon dito, Galing daw sa China ang produktong iyon at ito raw ang pinagmumula ng mga taong bigla na lamang sumasabog ang katawan. Base sa pag-aaral na isinagawa ng ilang eksperto sa bansa, napag-alaman nilang may halo itong eximotoxin, isang powder na inihahalo sa mga karne para ito ay maging mas malinamnam at hindi nag-e-expire ang isa sa mga dahilan kung bakit sumikat sa merkado ang delatang pork and cheek ay dahil sa promotion na hindi raw ito na e-expire. Kahit ilang taon o dekada raw ang lumipas ay hinding hindi ito masisira. Ito raw ang panibagong produkto ng China para tuldukan ang mga pagkaing may expiration date. Ang layunin umano ng naturang produkto ay makapagbigay sa masa ng isang pagkaing hindi nag-e-expire at pwede nilang kainin kahit ilang panahon pa ang lumipas. Sa paraang ito ay mababawasan ang mga pagkain at telatang nasasayang dahil sa expiration date. Gumuhit ang gimbal sa anyo ni Kate matapos mabasa ang buong artikulo. Ngayon ay malinaw na sa kanya ang lahat. Kinabahan siya dahil kung magpapatuloy pa ang pagbebenta ng pork and chick sa merkado, siguradong marami pa ang sasabog at mamamatay. Baka ito pa ang magdala ng extinction sa maraming lugar lalo na't kilala ang China bilang makapangyarihang bansa. Naghanap pa ng ibang artikulo si Kate sa internet tungkol sa produktong iyon. Doon niya napag-alaman Nakaramihan daw ng mga website at pahayagang naglalabas ng balita tungkol sa dilatang yun ay bigla na lamang nagsa-shutdown. Ito marahil ang dahilan kung bakit ngayon lang niya nalaman ang tungkol dito. Dahil may mga buwaya sa paligid na sinusubukang itago sa publiko ang malagim na sikreto ng produktong ito. Hindi siya madasaling tao pero sa pagkakataong iyon ay tinawag na niya halos lahat ng mga santo. Dito na niya ipinaubaya ang magiging kaligtasan ng maraming Pilipino laban sa pagkaing daig pa ang bomba. Ang mas masaklap pa, ang produktong ito ay gawa sa manok at baboy na isa sa pinakakinasusuklaman niyang pagkain. Mabuti na lang talaga at pinili niyang maging vegan noon pa man. Kung hindi, malamang sa malamang, isa na rin siya sa mga pinaglalamayan ngayon. Dalawang buwan ang lumipas, isang balita ang bumungad kay Kate sa telebisyon. Ipinapatanggal na raw ng gobyerno sa merkado ang produktong pork and cheek. Nakahinga ng maluwag si Kate dahil dito. Sa wakas, magwawakas din ang lagim na ito sa kanyang lupang sinilangan. Malungkot man dahil wala na ang kanyang ina at kapatid, ito ay magdudulot naman ng ligaya sa buong bansa dahil wala nang madadamay sa lagim na idinulot ng produktong yun. Samantala, sa isang tagong pabrika sa Maynila, kasalukuyang ginagawa ang bagong formula ng eximotoxin. Walang alam ang gobyerno na may mga Chinong nakapasok sa bansa para dito ipagpatuloy ang kanilang eksperimento. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang eximotoxin ay balak naman nilang ihalo sa mga isda at maging sa mga gulay. Mga solid HTV positive. Ang susunod na mga kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa ating gabi ng laging playlist, Draven Black Exclusives. Now streaming. Nakapag-asawa ng Chino si Lynn, ngunit hindi nagtagal ang kanilang pagsasama. Nasira ang kanilang samahan mula nang isilang ang anak nilang may napakapangit na kaanyuan hindi maunawaan ni Lin kung bakit ganoon ang naging itsura ng bata. Gwapo naman ang lalaki. May itsura din naman siya kaya talagang ipinagtataka niya kung saan nakuha ng bata ang pangit nitong anyo. Kulubot ang muka ng bata kaya aakalain ng iba na ito'y matanda na. Makapal din ang labi nito at pangupa ang ilong na lalong nagpapangit sa anyo niya. Hindi natanggap ng lalaking Chino ang bata kaya hindi nagtagal ay hiniwalayan din siya. Hindi maintindihan ni Lin kung bakit bigla na lang nagalit sa kanya ang lalaki at hindi man lang nagdalawang isip sa desisyon nito. Kung siya ang tatanungin, kaya pa rin naman niyang tanggapin na ganoon ang anyo ng anak nila basta't buo lang sana ang kanilang pamilya ngunit nasira ang lahat sa paglisan ng lalaki. Mula noon, hindi na nagpakita ang Chino sa kanya. Alam niyang bumalik na ito sa China pero wala na siyang balak na sundan pa ito dahil na rin sa sama ng loob. Nalunod sa labis na kalungkutan si Lin habang mag-isang pinapalaki ang kanyang anak na walang ama. Naging tampulan na rin ang tukso nang makatungtong din ng pag-aaral ang bata. Palaging sinasabi ng bata na ayaw na raw nitong pumasok pero hindi siya nagsasawang paliwanagan ng bata kung gaano kalaki ang maitutulong nito para sa kanyang kinabukasan. Anak, huwag mo nalang intindihin ang sinasabi ng ibang tao sa iyo. Mag-focus ka na lang lagi sa studies mo, Anjo. Anjo alam kong mahirap anak, pero habang bata ka pa, mabuti na ring maranasan mo ang hirap gaya nito. Para paglaki mo, mas magiging matatag ka pa. Mauunawaan mo rin ang lahat ng sinasabi ko sa iyo anak pagdating ng araw. Basta't huwag ka lang sanang hihinto sa pag-aaral ha. Hanggang sa dumating ang araw na unti-unti nang nauubos ang perang ipundar ni Lynn napilitan siyang magtrabaho sa ibang bansa para maipagpatuloy ang pag-aaral ni Anjo. Ipinagkatiwala muna niya ang anak sa matalik na kaibigang si Rochelle. Ikaw na muna ang bahala sa kanya habang wala ako ha. At kung sakaling magsabi siya sa iyo na ayaw na niyang pumasok, wag na wag mo papayagan. Pilitin mo siyang pumasok sa eskwelahan Huwag kang mag-alala friend. Kabisado ko naman na yung ugali ni Anjo. Alam ko na rin kung paano siya pagsasabihan. Intindihin mo na lang sarili mo. Basta mag-iingat ka doon na kung saan ka man magtatrabaho. Nang araw na iyon na hinatid na nila si Lynn sa airport, nagbigay ito ng mahigpit na yakap sa anak at sa kaibigan bago pumasok sa loob dala ang maleta. Maleta. sa bansang Qatar nakapagtrabaho si Lin bilang crew sa isang restaurant. Kung tutuusin, marami naman siyang alam na lugar sa China na pwedeng pagtrabahuhan pero mas pinili niyang huwag na lamang bumalik doon para hindi na maalala ang lalaking nang iwan sa kanila ng kanyang anak. Sa Qatar ay naging maganda naman ang takbo ng buhay ni Lin muli siyang nakaipon ng sapat na halaga para matugunan ang pangangailangan ng anak sa eskwelahan. Nang magtagal ay nakapagpuntar din siya ng malaking halaga para makapagtayo ng sarili nilang bahay. Subalit itinago muna niya ang perang iyon dahil balak lang niyang magpagawa ng bahay kapag nakauwi na siya sa Pilipinas. Sa ngayon ay ang pampaaral lamang ni Anjo ang palagi niyang inilalabas. Kumusta na si Anjo? Tanong ni Lee nang isang gabing mapatawag siya kay Rochelle. Eto, okay naman siya at natutulog na. Ako'y nagliligpit pa sa kusina. Ikaw, friend, musta ka naman dyan? Buti na lang, panig pa rin sa akin ang swerte kaya naging maganda ang buhay ko rito. Nandito rin ako sa isang apartment kung saan may kasama ako mga kapwa Pinoy kaya hindi rin ako nabuboring mabuti naman kung ganoon, friend. Ito namang si Anjo, kahit pa paano medyo nagsasanay na rin sa mga nambubuli sa kanya. Hindi na siya masyado nagsusumbong sa akin eh. Saka palagi ko nakikita, friend, yung mga test papers niya, matataas naman ang grades. Ay naku, salamat talaga. Siguro nauunawaan na ni Anjo yung mga sinasabi ko sa kanya palagi noon. Di bale, next year, uuwi na ako dyan. Pero pag uwi ko, as in, permanent na yun. Hindi na ako mag-OFW. Magpapatayo na rin kami ng bahay dyan malapit sa inyo. Ay naku, friend! Kuputi naman yan! Mukhang marami akong makikwento magandang balita bukas kay Anjo ah. Sige na. Ingat na lang kayo dyan ha. Nangumusta lang naman ako. O sige Lin, basta mag-iingat ka dyan friend ha. Masaya ang gabi ni Lynn dahil sa mga gandang nangyari sa araw na iyon. Nang sumunod na araw na tumawag si Lynn, kapuna-punang hindi maganda ang tono ng boses ni Rochelle. Bakit? A- anong problema sa anak ko? Eh, kagabi kasi, friend, na- nahuli ko siyang kumakain ng, ng daga eh. Ano? Hindi makapaniwala si Linsa na dinig. Ah, ah, pa- paano nga? Anong daga? Anong daga pinagsasabi mo dyan? Basta ganito kasi yun, friend. Eh, may malaking daga kasi dito sa bahay kaya pumili ako ng panghuli. Tapos, nakita ko na lang siyang kinuha niya yung daga doon sa rat trap. Tapos, kinain niya ng buhay. Rochelle ha? Hindi kita maintindihan. Ano ba yung sinasabi mo? Tsaka paano magagawa ni Anju yun? At teka, na- nasaan ba siya? Fred, nasa school siya ngayon eh. Alam mo, medyo natakot lang ako sa kanya kagabi kasi. Halos hindi nga ako nakatulog kakaisip kung kailan ka patatawag Mamaya pag uwi niya tatawag uli ako ha. Gusto ko siyang makausap. O- oo, sige. Hihintayin kita. Mga alas 4 pa ng hapon ang uwi niya. Magkahalong pagtataka at pangamba ang naramdaman ni Lin. Naging balisa siya sa buong maghapong paghihintay. Nang makausap niya sa telepono ang anak, palagi lang nitong sinasabi na nagugutom daw ito kaya nagawang kumain ng hayop. Dahil doon, muling kinausap ni Lin ang matalik na kaibigan. Rochelle, ano yung sinasabi sa akin kanina ni Anjo na nagugutom lang daw siya kaya niya nagawa yun? Hindi mo ba siya pinapakain ng maayos dyan? Eh marami naman yung pinapadala ko ah. Naku friend, kung pagkain lang naman ang pag-uusapan, wala siyang problema roon dahil araw-araw ko siya pinagluluto ng masasarap na ulam. Hindi-hindi siya nagugutom dito sa tabi ko. Pero minsan, may sinasabi siya sa akin na nagugutom pa rin daw siya kahit natatapos lang namin kumain. Saglit na natigilan si Lin. Kaya tanong niya, Sigurado ka ba dyan? Oo naman kilala mo ako. Hindi hindi ko lulustayin yung pinapadala mo sa kung ano-ano lang. Nilalaan ko ito palagi para sa pagkain namin ni Anjo, pati sa mga bayarin niya sa eskwela. Hindi hindi ko siya hahayaang magutom, no? Basta't sabihan mo na lang si Anjo na wag na lang niyang uulitin yun ha. Pagalitan mo rin kung sakaling hindi siya sumunod sa'yo. At saka kung may sobra ka naman dyan, baka pwedeng ipacheck up mo na rin siya para makasiguro tayong ligtas ang kalusugan niya. Oo sige friend, gagawin ko yan. Naging maayos din ang pagwawakas na kanilang usapan. Gayunpaman, hindi nawala ang pag-aalala ni Lynn sa kanyang anak hanggang sa mga sumunod na araw. Ni hindi na siya makapagtrabaho ng maayos sa kakaisip kung bakit kaya iyon ginawa ni Anjo. Ang hindi niya alam sa Pilipinas ay lalo pang lumala ang kalagayan ng anak. Patago na ito kung manghuli ng mga daga o ipis sa loob ng bahay para kainin. Wala nang kaalam-alam si Rochelle kung ilang ipis at gagamba na ang nakain ni Anjo sa mga nagdaang araw. Kahit tuwing lumalabas ito ng bahay ay patago lang itong nagtutungo sa madadamong lugar para manghuli ng mga insekto palaka at alupihan para kainin. Hindi maipaliwanag ni Anjo ang kanyang nararamdaman. Kahit busog na siya sa normal na pagkain ay hindi pa rin napapawi ang kanyang gutom hanggat hindi siya nakakatikim ng hayop o insekto. Pagkalipas ng isang taon, dumating din ang araw na makakauwi na sa Pilipinas si Lynn. Subalit hindi niya sinabi sa kaibigan ang kanyang pag-uwi dahil nais niyang sorpresahin ang mga ito. Nang araw na iyon ay mag-isa siyang lumuwas pabalik ng Pilipinas at hindi na nagpasundo sa kaibigan. Mag-isa rin siyang bumiyahe hanggang sa makarating sa bahay ni Rochelle. Dalawang malalaking maleta pa ang dala niya na punong-puno ng pasalubong. Kakatok sana siya, ngunit nakita niyang bukas ang pinto kaya tumuloy na siya sa loob. Tahimik pa rin siya habang hinahanap ang dalawa. Pagtungo ni Lin sa kusina, nabitawan niya ang hawak ng mga maleta nang makita niyang wakwak ang tiyan ni Rochelle habang dinudukot ng bata ang mga lamang loob nito. Dilat pa ang mga mata ng babae pero maliwanag na wala na itong buhay. Habang si Anjo ay sarap na sarap habang ninangasab pa na parang hayop ang mga laman at bituka ng kawawang si Rochelle. Nagsisigaw si Lynn at nilapitan ng bata. Mabilis na rumagasa ang kanyang mga luha at niyakap agad ang anak. Pagtatangis niya, Anak, anong ginawa mo? Bakit mo to nagawa? Hindi akalain ni Lee na ganoon kalagim ang eksenang aabutan niya sa kanyang pag-uwi. Tila lahat ng kaligayahan niya ay unti-unting naglaho at napalitan ng pagluluksa. Sa mga sumunod na araw, napilitan siyang ikulong ang bata sa kwarto dahil medyo nagiging agresibo na. Nangangagat pa na parang hayop kapag hindi pinagbigyan ang gusto. Natakot tuloy siya sa sarili niyang anak hindi niya halos mahabigyan ng kasagutan kung ano nga ba ang nangyayari kay Anjo. Ito ang paulit-ulit niyang tinatanong sa kanyang isipan. Subalit ilang sandali pa, may panibagong tanong na gumambala sa kanya. May kinalaman pa rito ang asawa niyang Chino. Naisip lang kasi ni Lin na baka nakuha ito ng bata sa kabilang side ng kanilang pamilya dahil kung siya ang tatanungin, eh normal naman ang pinagmula ng kanyang angkan. Para masagot ang kanyang katanungan, lumuwas kinabukasan si Lin sa China para balikan ang tirahan ng lalaki. Alam niyang matagal na silang hiwalay pero maglalakas loob na siyang sabihin ang nangyayari ngayon sa kanilang anak. Subalit isang masamang balita ang nakarating kay Lin pagkapunta niya roon. Matagal na raw palang patay ang asawa niya. Nagpatiwakal raw ito ilang buwan matapos makipaghiwalay sa kanya. Ang mga kaibigan nito ang naabutan niya roon at sila rin ang nagkwento sa kanya tungkol sa alam nilang nakaraan ng lalaki na maaaring hindi alam ni Lin. Ipinakita sa kanya ang ilan sa mga lumang litrato ng asawa niyang si Chinsei Jen noong binatilyo pa ito Nagtaka siya dahil ang lalaking nasa larawan ay kulubot ang muka at pangit ang kaanyuan na tulad ng sa kanyang anak. Inamin sa kanya ng mga kaibigan ng lalaki na iyon daw talaga ang tunay na anyo ni Chin Sei Chen bago pa man ito magparitoki. Iyon marahil ang dahilan kung bakit naging ganon ang anyo ng kanilang anak dahil sa namana ito ng bata sa kanyang ama. Ang mas masaklap pa ay ang kanyang natuklasan sa lahi na pinanggalingan ni Shinsei Jin. Nagmula raw ito sa angkan ng mga kanibal. Bahagi na umano ng kanilang tradisyon ang kumain ng buhay na hayop at maging ng mga insekto. Kapag hindi raw sila nakakakain ng sapat na insekto o hayop, mapipilitan silang kumain na ng tao o fetus para lang mapawi ang nararamdamang gutom. Subalit nang makilala siya ni Jinsei Jen, pinilit daw nitong talikuran ang lahi na pinagmulan at sumama sa kanya sa Pilipinas para makapagbagong buhay. Ngunit hindi raw nito matanggap ang naging itsura ng kanilang anak kaya napilitan itong makipaghiwalay sa kanya at binalikan ang mga magulang sa China. Subalit dahil sa ginawa nito noon ay itinaboy na rin ito ng sariling kalahi kaya malamang iyon din ang dahilan kung bakit kinitil nito ang sariling buhay. Napatanong pa nga si Lin kung bakit sa tagal niyang nanirahan noon sa China kasama ang lalaki ay ngayon lang ito sinabi sa kanya. Ang sagot naman ng mga kaibigan ng lalaki, mahigpit daw na bilin sa kanila ni Chinsei Jen na huwag sabihin sa kanya ang tungkol sa nakaraan nito. Alam na mga kaibigan ni Jinsei Jen ang lahat ng tungkol sa kanya pati ang mga nangyari sa kanila noon sa Pilipinas ay kinikwento rin nito noon. Ngayon ay malinaw na kay Lin ang lahat. Bago niya nilisan ng China, nagpasama muna siya sa lugar kung saan nakalibing ang kanyang dating asawa. Sa huling pagkakataon ay hindi niya napigilan ang pagtulo ng mga luha dahil sa labis na awa para sa lalaki. Kung nagsabi lang sana ito sa kanya noon tungkol sa kanyang nakaraan, baka matanggap pa niya ng buong buo at nagawan pa nila ng paraan. Iyon na ang huling beses na bumisita si Lin sa China. Pag-uwi niya sa Pilipinas, ginawa na niya ang lahat para maibigay ang pagkain na hinahanap ng katawan ni Anjo. Kahit labag sa loob, ay pinilit niyang manghuli ng mga hayop at insekto sa labas para ipakain sa kanyang anak. Iyon lang kasi ang nagpapabusog dito at nawawala ang pagiging agresibo nito sa tuwing mabubusog. Sa paraang iyon, nagkakaroon siya ng pagkakataon na malapitan ng bata at mayakap ng mahigpit. Ngunit sa paglipas ng maraming taon, dinapuan ng malubhang karamdaman si Lynn hanggang sa makaratay na sa kama. Hindi na niya magawang lumabas para manghuli ng mga hayop na ipapakain sa anak. Dahil doon, unti-unting nagbalik ang pagiging agresibo ng bata at halos araw-araw ay nagwawala ito dahil sa labis na gutom. Hanggang isang araw. Dahil sa tindi ng gutom ni Anjo, ay hindi nito napigilang kainin ang sarili nitong ina. Mga Solid HTV Positive, ang susunod na mga kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa ating gabi ng laging playlist, Draven Black Exclusives, now streaming. Kahit saan magpunta si Lisa, palagi niyang nakikita ang isang buhaya na nagmamasid sa kanya. Hindi ito nawawala sa paligid niya at madalas din niya itong mahuling nakatingin sa kanya. Minsan, habang naglalakad siyang mag-isa pa uwi, ay bigla itong dumaan sa gitna ng kalsada at hinarangan ang dinadaanan niya. Minsan naman, nakikita niya itong nagtatago sa madadamong lugar at pinagmamasdan pa siya. Hindi na niya mabilang kung ilang beses itong nagpakita sa kanya sa magkakaibang lugar. Nagsimula ito nang imbitahan siya ng isang kaibigan sa probinsya nito kung saan naligo sila sa isang ilog. Doon niya unang nakita ang buwayang ito na pinagmamasdan siya sa malayo habang naliligo sa ilog. Kwento nga niya ito sa kaibigan niyang iyon pero ayon dito ay wala naman daw silang nababalita ang may nakatirang buwaya sa ilog ng kanilang lugar. Habang tumatagal ay lalong nag-aalala si Liza para sa sarili. Sa tingin niya ay siya lang ang pakay ng buwayang ito at kung ano man ang pakay nito ay hindi niya alam. Basta't alam lamang niya na lalapit sa panganib ang buhay niya. Isang umaga iyon nang magpunta sa palengke si Liza para bumili ng mga kakailanganin sa handa nila bukas para sa kaarawan ng kapatid niyang si Marlo. Dalawang basket ang bitbit niya na punong-puno ng mga gulay at sangkap na lulutuin nila bukas. Ganitong bigat na bigat siya sa dinadala ay halos hindi niya magawang lumakad ng mabilis. Nakailang hinto siya sa daan para bitawan ang mga daladala dahil nangangalay ang mga kamay niya. Nang makaramdam ng ginhawa ay muli niya itong binuhat saka itinuloy ang paglalakad. Nagulat siya sa biglang paglabas ng buwaya sa damuhan at gumapang patungo sa gitna ng daan. Muli niyang nabitawan ng mga bitbit at napaatras. Gumapang patungo sa kanya ang buhaya at ibinuka pa ang bibig nito. Tatakbo na sana si Liza nang mapansin niya ang papadaang motor sa kalsadang iyon. Tila napansin din iyon ang buhaya kaya agad itong gumapang paatras at muling nagtago sa damuhan. Hindi na siya nakatiis at pinara na lamang niya ang motor para agad na makauwi lalo't mabigat din ang kanyang mga daladala. -dala. Pagdating sa bahay ay pinilit niyang kalimutan ang mga nangyari. Ayaw pa rin niyang magsabi sa mga magulang tungkol dito dahil ayaw niyang mag-alala ang mga ito sa kanya. Lalo na't parehong nagtatrabaho sa ibang bansa ang kanyang mga magulang. Ayaw din niyang magbigay ng karagdagang alalahanin sa mga ito. Ang kasama lang niya sa bahay ay ang kuya Marlon niya Kasama na rin ang kababata nito na ilang buwan nang nakikitira sa kanila. Si Daniel. Habang inilalagay sa frigider ang mga gulay ay sakto namang dumating sa bahay si Daniel. Asa na si kuya? Hindi mo yata kasama. Ay pupuntahan daw siya kaya nauna na ako. Ano pala yung pinamili mo? Ah, para bukas to. Ay oo nga pala. May aarkilahin din pala akong video okay bukas. Okay lang ba? Ay, oo naman. Para mas masaya naman tayo. Eh, tsaka alam mo naman, kaka-break up pa lang nila ng girlfriend niya. Eh, medyo broken hearted ba yun sigurado hanggang ngayon? Kaya kailangan talaga nating maging masaya. Tapos dapat maingay ang birthday niya bukas para medyo Pakalimot naman siya. <laughs> Oo nga. Sige, sige. Iimbitahin ko rin yung ibang mga barkada namin. Hapon. Pagkatapos ihanda ni Lisa ang hapagkainan ay tinawag na niya si Daniel sa kwarto nito. Naabutan niyang nagbibihis ito ng bagong damit. Gusto mo bang sumabay na sa akin? Kakain na ako. E wala pa rin si kuya eh. Eh, pinapapunta ako ng boss namin ngayon sa konsignasyon. Kailangan na kailangan daw kami. Eh kung gayon, sige, ingat na lang kayo ha. Muling naiwan mag-isa si Liza sa bahay. Nilibang na lamang niya ang sarili sa panonood ng TV hanggang sa abutin ng alas 12 ng hating gabi. Doon pa lamang siya pumasok sa kwarto para matulog Binuksan niya ang bentilador pero hindi pa rin sapat ang hanging ibinibigay nito kaya naisipan niyang buksan ang bintana. Ngunit sa kanyang pagbukas ay nakita niya sa labas ng kanilang bahay ang buhaya. Muli ay nakita niyang nakabuka ang bibig nito habang nakatanaw din sa kanya. Dali-dali niyang dinampot ang cellphone sa tabi ng unan at tinawagan si Daniel. Daniel pero hindi ito sumasagot. Sinubukan naman niyang tawagan ng Kuya Marlon niya at ilang sandali pa ay sumagot ito. Hello? O oh, Lisa? Kuya, a- aasan ka ba? Andito ako sa bahay ni Naramil. Nagiinuman pa kami. Inuman? Eh, eh bakit ngayon pa? Eh, sana hinintay mo na lang ang birthday mo bukas din kami bukas dyan. Eh, pinagbigyan ko lang siya dahil nagkayayaan sila kanina at sinali lang ako. Eh, eh, eh, pwede bang umuwi ka muna rito sandali kuya? Eh, wala kasi si Daniel, pinatawag daw ng boss nila. Eh, eh, wala din akong kasama rito. At saka, may, may tao sa labas eh. Ano? Anong tao? Eh, sino yun? Hindi ko nga alam. Basta pumunta ka na rito. Magdala ka na mga kasama. Kailangan ko na tulong. Tiyak nanganganib yung buhay ko. Eh, kuya, may masamang loob na nakapasok dito. Tulungan mo ako, kuya. A- ano? Sige, sige, sige, sige. Sige lang, pupunta na ako dyan. Nagbalot ng kumot sa kama si Liza. Minuminuto niya ang sinusulyapan ng screen ng cellphone para abangan ang tawag o text ng kapatid. Sinubukan din niyang lumingon sa bintana at ganun na lamang ang pagkasindak niya nang makakita ng isang matandang babaeng hukluban na nakasilip doon. Maitim ang balat nito at matalim ang mga matang nakatitig sa kanya. Lalo siyang nangilabot sa itsura ng matanda na parang nais siyang lamunin. Muli siyang nagbalot ng kumot at nag-text sa kapatid. Minamadali niya na itong umuwi dahil nakasilip na sa bintana niya ang masamang loob. Agad namang nagreply ang lalaki at sinabing nakasakay na ito ng tricycle papauwi. Kung gaano katagal nakatalukbong ng kumot si Liza ay hindi niya masukat at hindi niya alam natagpuan na lamang niya ang sariling pinagpapawisan na ang buong katawan. Sa panibagong pagkakataon ay sinubukan pa niya muling lumingon sa bintana at tinanggal ang kumot sa kanyang ulo. Higit pa siyang nasindak dahil ang kaninang matanda na nakadungaw roon ay isa ng halimaw ngayon. Isang halimaw na tao ang katawan ngunit buaya ang ulo. Ulo. Muling nagbalot ng kumot si Liza at isiniksik palalo ang sarili sa kama. Halos hindi na siya makahinga sa labis na paninikip ng dibdib at parang gustong sumabog ng kanyang puso sa lakas ng pagkabog nito. Lalo pa siyang nangilabot nang makarinig ng kakaibang ungol ng hayop sa loob ng kwarto niya. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kumot sa ulo at sinilip ng kanyang kabilang mata ang buong paligid doon na siya tuluyang nagsisisigaw nang masilaya ng taong buwaya sa loob ng kanyang silid. Nagwala siya sa kama at pinakawalan na niya ang pinakamalakas niyang sigaw. Lumapit ang taong buwaya at hinila pa ang kanyang mga paa. Sinubukan niya itong tadyakan ngunit sadyang malakas ang halimaw at hindi niya magawang kumawala. Sakto namang dumating si Marlo sa bahay at pagbukas niya sa kwarto, binalot din siya ng pagkasindak lalo nang masilayan ang halimaw na may ulo at balat ng buwaya. Nakita niya kung paano nito saktan ng kapatid kaya kahit natatakot ay ibinuhos niya ang buong tapang at kinalaban ang halimaw. Ngunit hindi umubra si Marlo sa taong buwaya. Sinakal lang siya nito gamit ang isang kamay at pagdakay inihampas ang ulo sa dingding. Sa lakas ng impact ay nawalan siya ng malay at bumulagta sa sahig. Muling binalikan ng halimaw si Liza at hinaplos ang kabilang pisngi. Ikaw! Ikaw ang tamang nilalang para mawala ang aking sumpa! Nagsasalita ang halimaw sa malalim na tinig Ibinuka ng taong baya ang bibig nito at kinagat ang babae sa braso. Naglabas ng kemikal ang halimaw na unti-unting pumasok sa katawan ni Liza. Hindi nagtagal. Huminto sa pagwawala ang babae at unti-unting nanghina hanggang sa tuluyan na itong mawalan ng malay muling umungol ang taong bayan na umaalingaw-ngaw pa sa bawat sulok ng bahay. Makailang saglit pa, sa loob ng kwarto ay may kakaibang naganap. Unti-unting nagbago ang anyo ng taong buhaya. Dahan-dahang natutunaw ang malabwayang balat niya sa katawan. Lumiliit na rin ang mahahaba niyang bibig na may matutulis na mga ngipin. Ilang sandali pa, ang taong buhaya ay ganap na naging tao. Nawala na sa buong pagkatao nito ang dugong halimaw. Tuwang-tuwa pa nga ito nang makita ang sarili sa katapat na salamin. Matiing pagwika nito habang pinagmamasdan ang anyo sa salamin. <laughs> Nagtagumpay ako. Nagtagumpay ako. Sa wakas, nagtagumpay ako. Muli niyang nasilyahan ang kanyang kagandahang matagal din niyang hindi nakita. Ilang taon na ang lumipas mula nang isumpa siya ng engkantong naninirahan sa mismong ilog kaya siya naging buwaya. Sa loob ng mga panahong iyon ay wala siyang nagawa kundi ang kumain ng tao sa tuwing magbabago ang kanyang anyo. Sinubukan niyang lumapit sa engkanto at nanghingi ng tawad sa pagkambala niya sa tahanan nito. Ngunit ang ibinigay lang nitong paraan para makabalik siya sa dating anyo ay kailangan niyang makahanap ng isang napakagandang babae para dito maipasa ang kanyang sumpa. Si Lisa. Si Lisa lang ang nakita niyang babae na maaaring makabali sa sumpang nagpapahirap sa kanya. Ito lang ang tanging babae na may labis na kagandahang hindi niya nakita sa mga kababaihan sa kanilang lugar. Hindi na niya inalis ang kanyang paningin kay Lisa mula nang makita niya ito sa ilog. Sinundan niya ito kahit saan upang bantayan at humanap ng pagkakataon para makalapit dito. Dito. Ngayong naipasa na kay Liza ang kasuklam-suklam niyang sumpa. Inayos niya ang kanyang sarili at nilinisan na ang bahay na iyon. Kinaumagahan. Masakit ang ulong nagising si Marlo mula sa pagkakabulagta sa sahig. Una niyang hinanap sa paligid ang kapatid na si Liza. Liza? Liza? Liza, asan ka. Ngunit pagtama ng kanyang paningin sa kama, laking gulat niya sa buhayang nakapatong dito at nakatingin sa kanya. Mga Solid HTV Positive, ang susunod na mga kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa ating Gabi ng laging playlist, Draven Black Exclusives. Now streaming babala. May ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Sa isang Facebook group, Talamak ang bentahan ng mga anting-anting, lumang libro at mga sinaunang kagamitan na pinaniniwalaang may sumpa at mahika. Isang makintab na alahas ang sinasabing isinumpa at sino mang magsuot nito, tiyak mamamatay. Pinag-aagawan sa comment section ng produkto at lahat ay handang magbayad ng malaki makuha lang ang kwintas na yun mayroon ding lumang rebulto na bawal daw hawakan tuwing gabi dahil masusunog ang kamay ng sinumang humawak dito. Lahat ng mga bagay at kagamitang may malalim at madilim na nakaraan ay makikita roon. Pati mga personal na kagamitan ng ilang mga kilalang scientist at inventor ay matatagpuan din doon. Tamang silip at basa lang si Dave sa mga post habang nag-i-scroll hanggang sa makakita ng isang bagay na humugot sa atensyon niya. Isang makapal at lumang libro na may guhit ng maraming mata sa harapan. Itim ang balat nito at tila gawa sa bakal base sa litrato. Ayon sa post ng seller, ang pamagat ng libro ay Minanegite Pote kitati Pote wikang Griego. Makikita sa mga kuhang litrato ang laman nito na punong-puno ng mga iginuhit na mata. May mga letra at kasulatan din itong hindi matukoy kung ano ang kahulugan. Lahat daw ng mga nagmay-ari ng librong iyon ay dinapuan ng malubhang sakit matapos mabasa o makita ang buong nilalaman ng libro. Napaka-misteryoso ng naturang libro at wala ring nakakaalam kung sino ang sumulat nito. Ang tanging alam lamang ng mga nakakita rito ay may daladala itong kamalasan sa kung sino man ang magtangkang silipin ang buong pahina. Napangiti si Dave. Nakatagpo rin siya ng bagay na napupusuan niyang bilhin sa Facebook group na iyon Bukod kasi sa nagustuhan niya ang misteryong taglay ng libro, ibinebenta lang din ito sa halagang dalawang daang piso. Napakamura na nito para sa kanya at dahil hindi rin naman siya mapaniwalain sa mga kwentong kababalaghan, naglakas loob siyang kontakin ang seller nito para bilhin ang libro. Dalawang araw lang ay nakarating agad ang libro sa bahay niya. Agad niyang binuksan ang kahon at nakita sa loob na nakabalot pa ng makakapal na plastik at dyaryo ang libro. Lalo nga siyang namangha nang makita at mahawakan ito sa personal. Bahagyang mabigat ang libro dahil gawa ang balat nito sa metal. Nakaukit doon mismo ang mga mata pati ang pamagat sa gitna na nakasulat sa ibang lengguwahe. Dinala pa niya sa kwarto ang libro at doon binuksan ang mga pahina. Makapal ang libro at talagang siksik sa laman pero wala siyang pinalagpas na kahit isang pahina. Bawat pahina kasi ay naglalaman ng kakaibang illustrations ng mga mata. Sa ibabaw o ilalim ng mga guhit, nakasulat ang description na hindi rin niya maunawaan gawa ng kakaibang alpabetong ginamit dito. Sadyang luma na nga ang libro at walang makapagsasabi kung gaano na ito katagal. Ang ipinagtaka lamang ni Dave, puro mga mata lang ang ilustrasyon ng libro. May ilang mga guhit gaya ng pader, bahay o baso pero may kadugtong din itong mga nakakatakot na hugis ng mga mata. Doon niya naisip, para saan nga kaya ang librong ito? ano ang kinalaman ng mga mata sa mga nakaguhit at nakasulat dito. Hindi kaya nakalagay rito kung paano buksan ang third eye? Larawan ng pagtataka si Dave. Talagang nangunot ang noo niya sa bawat tumatakbong pahina dahil puro mga mata at kakaibang sulat lang ang nakikita niya. Mahigit isang oras nga siyang nakaupo sa tabi ng kama hanggang sa makarating sa dulo ng libro. Sa huling bahagi nito, makikita ang ilustrasyon ng isang malaking bulas na lalaking may mahabang liig at punong-puno ng mata ang iba't ibang bahagi ng katawan. Natapos ni Dave ang libro na wala man lang naunawaan. Ang mga nakaguhit na mata ay hindi nakatulong sa kanya para makakuha ng kahit kaunting clue sa kung anuman ang laman nito. Sadyang binabalot ng misteryo ang librong ito at malabong matuklasan pa ang tunay na kahulugan. Sinubukan niyang tumingin sa internet tungkol sa impormasyon ng librong iyon. Ngunit bigo siyang makakita. Ang tanging nasumpungan lamang niya ay ang ilang mga forum na pinag-uusapan ang mga teorya tungkol sa libro. Tulad niya ay nagtataka rin ang mga ito at naghahanap ng kasagutan. Ipinatong niya sa lamesang katabi ng kama ang libro. Bukas ay balak niyang ipanakot ito sa mga barkada. Kinabukasan, nagising si Dave na sobrang sakit ng noo. Pakiramdam nga niya ay nagkasugat siya dahil sa sobrang hapdi nito. Pagtingin niya sa salamin, ginapangan na siya ng kilabot lalo nang makita niyang may isang mata na tumubo sa kanyang noo. Ang mata ay tila may sariling buhay at kumurap mag-isa. Lumilingon din ito sa paligid at tumitingin pa sa refleksyon niya. Umatras ang mga paa niya at naupo sa kama. Natagpuan na lang niya ang sariling nanginginig sa takot habang iniisip kung saan niya nakuha ang tumubong mata. Agad siyang napalingon sa kinalalagyan ng libro. Naglaro sa isipan niya kung ito na kaya ang misteryong itinatago ng isinumpang libro? Libro? Napatunayan niya ngayon sa kanyang sarili na totoo ngang may sapi ang librong iyon. Pero ang mas mahalaga sa kanya ay kung paano mawawala ang mata sa noon niya. Muli niyang binuksan ang mga pahina ng libro at naghanap ng kahit anong clue na maaaring makatulong sa kanya. Pero wala. Wala siyang napala. Wala sa tuwing susubukan niyang intindihin ang mga guhit at nakasulat sa librong iyon ay lalo lang nahuhulog sa kailaliman ng utak niya. Hindi niya alam kung saan hihingi ng tulong. Natatakot din siyang magsabi sa mga kaibigan at kamag-anak. Sinubukan niyang tawagan ang seller ng libro ngunit nang sabihin niya ang pagtubo ng isang mata sa kanyang noo ay biglang natahimik ang tao sa kabilang linya. Hindi nagtagal ay binabaan din siya nito ng telepono. Ilang ulit pa niyang tinawagan muli ang seller pero hindi na ito sumasagot. Hindi niya rin alam kung maiiyak o magagalit ba siya. Hindi lumabas ng bahay si Dave sa loob ng ilang araw. Maghapon siyang nakababad sa laptop at naghahanap sa internet ng pwedeng makatulong sa kanya para mawala ang sumpa ng libro. Sa ilang araw niyang paghahanap ay bigo siyang makakita ng solusyon at inisip na lamang niyang hindi kaya't habang buhay na siyang mabubuhay nang may pangatlong mata sa noo. Sa huli ay nanlumo na lamang si Dave dahil mukhang wala nang makakatulong pa sa kanya. Isang gabi nga ay sumakit ang buong katawan niya. Pakiramdam niya ay may sugat na humahapdi sa kanyang katawan pero malinis naman ang balat niya. Halos napuyat si Dave dahil sa labis na hapdi ng buong katawan at dahil dito'y nahirapan na nga siyang humiga dahil sumasakit ang balat niya sa tuwing tatamaan ng kutsyon. Tanghali na nang magising si Dave. Sa tansya niya nga'y mahigit isang oras lang ang itinulog niya. Ngunit sa kanyang pagbangon, ganun na lamang ang pagkasindak niya nang makitang may mga mata na tumubo na sa iba't ibang bahagi ng katawan niya. Malalaki ang mga mata at may mga sugat pa sa gilid. Nagmukha tuloy siyang may bulutong pero higit na malalaki at mata ang laman. Lalo pa siyang nasindak nang makita ang sariling anyo sa salamin. Naging kasuklam-suklam ang itsura niya dahil sa mga tumubong mata na kumukurap pa at kanya-kanya ng lingon sa magkakaibang direksyon. Doon na siya napilitang tumawag sa mga kaibigan at pinapunta sa bahay. Subalit iniwasan din siya ng mga ito matapos makita ang nakakadiri niyang anyo. Pati nga sarili niyang kamag-anak ay natakot na rin sa kanya. Sa huli ay wala rin siyang nakuhang tulong sa mga ito. Lalo lamang siyang nanlumo at napasandal na lang sa sulok habang humahagulgol ng iyak. Naaalala niya ang namayapang mga magulang limang taon na ang nakalilipas. Kung buhay lang sana ang mga ito, baka may tutulong at lalapit pa sa kanya ngayon kaya siguradong hinding hindi siya mag-iisa. Hindi na nga lumabas ng bahay si Dave dahil sa ganoong kalagayan. Palagi lang siyang nakakulong sa kwarto at hindi na rin kumakain. Sinira ng sumpang iyon ang buhay niya at unti-unti siyang nanghina dahil sa kawalan ng kain at tulog. Hanggang isang araw, lalong lumala ang kalagayan ni Dave. Lumobo ang kanyang katawan at lalo pang dumami ang mga mata. Lumuluha ng dugo ang mga ito kaya napuno na ng dugo ang kama at sahig niya. Hindi na rin siya makakilos sa ganoong kalagayan at hindi na rin makapagsalita pa. Buhay pa siya, ngunit parang patay na ang panloob na katauhan niya. Nakatulala na lamang siya sa kisame at naghihintay kung kailan babawian ng buhay. Sa mga panahong iyon ay wala na siyang dinadalangin kundi ang kanyang kamatayan para matapos na ang paghihirap niya. Nang sumunod na araw may panauhi na dumating sa bahay niya at nung oras na marinig niya ang pagbukas ng pinto ng kwarto nakita niyang iniluwa roon ang dalawang lalaki at pinagmasdan ang buong katawan niya. Bakas sa anyo ng mga ito ang labis na takot at pandidiri. Bulong ng isang lalaki. Huwag na tayo masyadong lumapit. Baka nakakahawa yan. Sabi naman ng kanyang kausap. Siya yung bumili ng libro sa akin sa Facebook group namin. Siya. Siya ang nakakuha ng minanigiti puti min kitati puti. Oh, talaga? Gulat na sabi ng kausap. Nakikinig lang si Dave sa usapan ng dalawa. Gusto man niyang magsalita ay hindi na niya magawa pa. Ang dami niyang gustong sabihin at nais itanong sa mga ito. Paliwanag ng lalaking seller. Inorder ko kasi sa isang kolektor sa Germany ang librong yun. Sabi na napagbilhan ko, marami na raw na nagmamayari sa libro pero lahat sila dinapuan ng sakit hanggang sa mamatay sa bangungot dahil tinignan nila yung buong laman ng libro. At yung sinasabi nilang sakit ay kaya nang dumapo ngayon sa lalaking ito. Oh, talaga? Ibig sabihin tinubuan din sila ng maraming mata sa katawan? Oo, ganun na nga. Kaya nga mahigpit nilang bilin sa akin ay huwag ko raw titingnan ang lahat ng drawing sa librong yun. Aaminin ko, sinilip ko yung ibang pahina pero hindi ko naman tinignan lahat kaya siguro wala nangyari sa akin. At isa pa, hindi rin naman talaga ako naniniwala noong una. Binili ko lang siya dahil mahilig akong mangolekta ng mga gamit na may haunted history. Pero ngayon, <sighs> napatunayan kong totoo nga ang lahat. Yung lahat ng sinasabi nila tungkol sa librong ito. Ano na ang gagawin natin? Tsaka bakit nga pala tayo pumunta rito? Ano? E sabi niya kasi nung huling tumawag sa akin na ah, may tumubo na mata sa noo niya. Eh doon pa lang napatunayan kong totoo nga yung sumpa sa libro. Mula noon palagi kong iniisip kung ano na nga kaya ang mangyayari sa buyer na ito. Kaya naisip ko napuntahan yung address niya rito. So ano nang balak mong gawin ngayon? Wala na pre. Wala na pre. Iyon lang ang gusto kong malaman. Makita ko na yung dapat kong makita. At puti na lang talaga. Hindi ko tiningnan yung buong laman ng libro. Dinukot ng lalaki ang cellphone sa bulsa at kinuna ng litrato si Dave habang nakaratay sa kama. Hindi nagtagal ay nilisan din ng dalawa ang bahay at hindi man lang kinausap ang kaawa-awang lalaki. Muling naiwan si Dave ng mag-isa. Walang kasama, walang karamay, walang mahingian ng tulong. Pagsapit ng gabi, muling binalot ng dilim ang silid ni Dave. Hindi na niya magawang buksan ang ilaw dahil wala nang kakayahang tumayo ng katawan niya na punong-puno na ng mga mata. Patuloy pa rin sa pagluha ng dugo ang mga matang ito at kumalat na sa buong silid niya. Takot na takot si Dave sa kung ano ang naghihintay sa kanya sa dilim pero wala siyang magawa. Ang nais lang niya sa mga sandaling iyon ay masindihan ang ilaw para sana'y mabawasan ang takot sa dibdib niya. Pero ilang sandali pa, biglang bumukas ang pinto. Lalo pa siyang inakyatan ng kilabot at nagsimulang pagpawisan. Mula sa bumukas na pinto ay tumambad ang isang malaking bulas na lalaking mahaba ang leeg at may nakakadiring anyo. Pumasok ito sa silid at lumapit sa kinalalagyan niya. Parang gustong sumabog ng utak ni Dave nang masilayan sa malapitan ang nilalang. Ang nilalang gaya ng nakita niya sa huling bahagi ng libro. Ito nga yung lalaking may mahabang leeg at tadtad ng mga mata ang buong katawan. Ang mga matang iyon ay tumitig lahat sa kanya saka bumuka ang bibig ng nilalang. Nagsimulang manigas ang buong katawan ni Dave at pakiramdam niya ay nasa state of sleep paralysis na siya. Gising ang diwa niya pero hindi maigalaw ang katawan Binalot ng hilakbot ang buong pagkatao niya habang nakikita ang nilalang. Hindi niya magawang isarado ang mga mata dahil tila kinokontrol ito ng elementong nasa harap niya ngayon. Sa natitira niyang hininga, narinig niyang nagsalita ang nilalang. Minangakite, eh, puti min kitate puti. Na ang ibig sabihin Never open. Never look. Mga Solid HTV Positive, ang susunod na mga kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa ating gabi ng laging playlist, Draven Black Exclusives. Now streaming. Babala may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Laging dinadapuan ng writer's block si Dante kaya hindi makasulat ng nobela. Next month na ang deadline para sa bagong publication nila pero wala pa rin siyang nagagawa kahit isa. Sa dami na kasi ng mga nobelang naisulat niya ay halos maubos na ang mga ideyang nakatanim sa kanyang imahinasyon. Sinubukan niyang gumala sa malalayong lugar para makakuha ng mga konseptong pwede niyang gawa ng kwento. Isang carnival ang nadaanan niya sa lugar na pinasyalan. Malaki ang carnival at maraming entertainment sa loob. Papalubog na ang araw ng mga oras na iyon kaya lalong lumitaw ang kagandahan ng carnival dahil sa mga pailaw. May ilan ding mga lugar na siksikan at halos hirap siyang makadaan. Kahit saan naman siya lumingon, hindi nauubusan ng rides na pwedeng sakyan Andun din ang maraming street food at mga palaro sa paligid na talagang agaw pansin. Sa dulo ng carnival, pinagkakaguluhan ng mga tao ang isang matandang manghuhula na kaya raw alamin ang pinagdadaanan ng tao gamit lamang ang mga mata. Tuwang-tuwa ang matandang lalaki na mahaba ang puting balbas at maluwag ang pangmonghe na kasuotan bawat taong nilalapitan nito at tinititigan sa mata ay nahuhulaan agad dito ang problema ng taong yon at nakapagbibigay din siya ng solusyon. Nang makarating nga siya sa harap ng entablado, agad siyang napansin ng matanda at lumapit sa kanya. May ilang segundo itong tumitig sa kanya at pagkatapos ay humalakhak ng tawa. Ang dami mo nang napuntahang lugar kanina ano. Pero hanggang ngayon, wala ka pa rin maisip na ideya para sa nobela mo. Gulat na gulat siya. Nahulaan nga ng matanda ang pinagdadaanan niya. Eh, paano niyo po nalaman? Hindi niya naiwasang magtanong sa labis na pagkamangha. Iho, hindi na mahalaga yon narito ang sagot sa problema mo. Saglit na pumasok sa backstage na natatakpan ng pulang kurtina ang matanda. Sa pagbalik nito, may daladala na itong mahaba at puting kandila. Payo niya. Sindihan mo ang kandilang yan at itapat mo sa iyong higaan. Kapag sinindihan mo, wag na wag mo nang papatayin iyan na magbibigay sa iyo ng mga ideya para makabuo ka na ng nobela. Kinuha ni Dante ang kandila. Medyo duda pa nga siya roon. Umiikot kasi sa kanyang isipan kung ano naman ang magagawa ng kandilang kanyang hawak para mapuno muli ng ideya ang imahinasyon niya. Nako, Basang-basa ko rin yung katanungang iyan sa isip mo, iho. Makapangyarihan ang kandilang yan. Kaya huwag ka mag-alala. Hindi rin yan namamatay kahit gaano pa kalakas ang hangin sa paligid. Kahit nga buhusan mo pa ng tubig, ay hindi rin yan mamamatay. Ang makakapatay lang sa apoy ng kandilang iyan ay ang hangin na nagmumula mismo sa iyong katawan. Pero sinasabi ko sa iyo, kung gusto mong makabuo agad ng nobela sa lalong madaling panahon. Huwag na huwag mong papatayin ang kandila sa oras na ito'y masindihan mo na. Tumango na lang si Dante at nagpasalamat. Pagkatapos ng pag-uusap nila ng matanda ay lumipat naman ito sa iba pang tao para manghula. Bumiyahe na rin papauwi si Dante ng mga oras na iyon at pagkarating niya sa bahay Agad niyang sinubukan ang bisa ng puting kandila. Sinindihan niya ito gamit ang lighter at pinatakan ang gitnang bahagi ng lamesa. Idinikit niya roon ang kandila at pinagmasdan. Wala naman siyang napansing pagbabago sa katawan niya o maging sa kanyang paligid. Hindi niya alam kung tunay ngang may kapangyarihan ang kandilang ito pero naalala niya kung paano nahulaan ng matanda ang pinagdaraanan niya pati kung ano ang dahilan kaya siya namasyal ng araw na iyon. Kaya nagtiwala siyang may bisa nga ang kandilang ibinigay sa kanya. Sa daan habang naglalakad ay may nakita si Dante na isang batang babaeng umiiyak. Punit-punit ang damit nito at madungis ang kanyang muka. Anong nangyari sa iyo? Tanong niya sa bata at inabot ang kanyang kamay. Tulungan niyo po ako. Naliligaw po kasi ako eh. Hindi ko na alam kung anong lugar na po ito. Saan ka ba nakatira? Eh baka pwede kitang tulungan. Heto po yung address ko. Sa papel na ibinigay sa kanya ng bata ay nakasulat ang full address ng kanilang tahanan. Inuwi muna niya sa bahay ang batang babae at kinuha ang motor niya. Inangkas niya sa likod ang bata at nang gabing iyon ay pinuntahan din nila ang address na nasa papel dinala sila nito sa isang tagong bahay na malayo sa kabihasnan. Maputik pa nga ang daan at sadyang madamo ang buong paligid. Sa dulo ay makikita ang isang lumang bahay na umaabot hanggang dalawang palapag. Ayun! Ayun na po yung bahay namin! Salamat po kuya! Baka gusto niyo pong tumuloy muna sa loob para makakain kayo? Sa katunayan ay medyo kumakalamdi ang sikmura niya kaya tinanggap na niya ang alok ng bata. Pagpasok nila sa loob ng bahay, biglang kinandado ng bata ang pinto. Nasaan ang mga magulang mo? Tanong niya rito. Napalingon siya sa mag-asawang bumaba ng hagdanan. Masama ang titig ng mga ito sa kanya. Um, magandang gabi po pati ni Dante sa mga ito. Anak, siya na ba ang bagong biktima mo? Opo, nanay. Nagulat si Dante nang makitang iba na rin ang ekspresyon ng mukha ng batang babae. Ang mga titig nito sa kanya ay tila nagpapahayag ng tiyak na panganib. Ang mga sumunod na pangyayari ay labis na ikinasindak ni Dante. Dante Kitang-kita niya kung paanong tubuan ng pangil ang mag-asawa at pagkatapos ay tumulo pa ang malapot-lapot na laway. Napasigaw siya nang maramdaman ang isa pang pangil na kumagat sa kamay niya at dito'y gimbal na gimbal siya na makitang ang batang babae ito na may pangil na rin ngayon. Ah! Biglang nagising si Dante sa isang masamang panaginip. Pawis na pawis siya. Ang akala niya ay totoo na. Sobrang linaw kasi ng kanyang napanaginipan. Kasing linaw ito ng tubig. Parang totoong nangyayari talaga. Paglingon niya sa kandilang nakadikit sa katabing lamesa, napansin niyang masigla pa rin ang apoy nito at hindi man lang nabawasan ang laki. Nagtaka siya pero sa bandang huli ay parang nakukuha na rin niya kung ano ang kakayahan ng kandilang iyon. Ang panaginip niya kagabi ay nakatulong para makaisip siya ng bagong ideya para sa horror novel na balak niyang gawin. Iba ang takot na ibinigay sa kanya ng panaginip na iyon. Ang mga ganoong tema ang nais niya para sa bagong horror novel na gusto niyang gawin at sa wakas ay may ideya na muli siya. Kinabukasan, nagsagawa ng outline si Dante para sa konseptong napanaginipan niya kagabi. Binigyan niya ng pangalan ng batang babae pati ang mga magulang nito. Dito nga'y pinagtagpi-tagpi na rin niya ang mga lugar na naingkwentro niya sa panaginip at maging yun ay binigyan din niya ng pangalan. Sabik na siyang maisalin sa kwento ang outline nito at tiyak niyang ito na siguro ang magiging pinaka nakakatakot na nobelang magagawa niya. Outline lang ang ginawa ni Dante sa buong araw pero napagod din ang utak niya kaya maaga siyang nakatulog ng gabing iyon. Nang makatulog si Dante, isa na namang panibagong panaginip ang dumalaw sa kanya. Nakasakay raw siya sa isang cruise ship na libo-libo ang mga pasahero. Habang nakatanaw sa labas ay biglang sumama ang panahon hanggang sa umalo na lamang ng pagkalakas-lakas. Hindi nagtagal, nagkagulo sa loob ng cruise ship. Nabahala ang lahat ng tao maging siya. Napansin niyang ang mga kaganapan sa loob ng barko ay kahalintulad ng nasa pelikulang Titanic. Unti-unting lumulubog ang barko habang pinapasok ng tubig ang loob noon. Sa huli, walang nakaligtas sa paglubog ng malaking barko at maging siya ay hinigop ng malalim na tubig. Habang siya'y nalulunod sa kailaliman nito, nakakita siya ng mga nilalang na papalapit sa kanya. Ganun na lamang ang pagkasindak niya nang masilayan ang kasuklam-suklam na anyo ng mga ito Bumigat ang dibdib niya hanggang sa... Ah! Ah! Ah! Muling nagising si Dante na tagaktak ang pawis sa buong katawan. Hanggang sa paggising ay daladala niya ang masikip na pakiramdam tulot ng pressure sa kailaliman ng dagat. Pakiramdam niya ay parang totoo talaga ang nangyayari muli niyang nilingon ang kandila. Isang panibagong ideya na naman ang ibinigay nito sa kanya. Nang sumunod na araw, binabasa ni Dante ang blog post ng isang unknown blogger na nakita lamang niya online. Napaka-misteryoso kasi ng blog na iyon. Lahat ng makikita roon ay tungkol sa mga biktimang dinadala sa bahay para katayin ang buhay at gawing pagkain. Ang laman ng vlog ay tungkol sa isang kriminal na nagkikwento kung ano ang ginagawa niya sa mga biktima at kung paano niya inihahalo sa hamburger at sa cake ang lamang loob ng mga ito. Nagpapaskil pa ito ng aktwal na larawan ng mga biktimang naliligo sa pulang likido o hindi kaya'y hinahati sa dalawa ang katawan. Napaisip tuloy si Dante kung bakit hindi pa na ibaban ang ganong klasing vlog dahil puro karahasan at paglabag pa sa batas ang ginagawa. Hanggang sa isang bagong post ang nakita niya sa vlog na iyon ng sumunod na araw. Ayon sa bagong vlog, may isang lalaki raw na minamanmana ng kriminal at napupusuan daw niya itong tukutin dahil sa sobrang kinis ng balat. Sa tono pa lang ng pananalita ng kriminal mahahalata na ang pagnanasa nito sa lalaking tinutukoy sa post. Bisexual yata ang kriminal na ito. Ngunit sa bandang gitna ng post, nagulat siya nang makita ang sarili niyang larawan kung saan makikita siyang palabas sa carnival na pinuntahan niya kamakailan. Doon niya natuklasan na siya ang tinutukoy sa vlog na minamanmanan ng kriminal. Kriminal. Hindi pa man siya tapos sa pagbabasa ay biglang may kamay na tumakip sa kanyang bibig. Nagpanik siya at sinubukang sumigaw. Doon muling nagising si Dante sa isang masamang panaginip. Napasandal na lamang siya sa headboard ng kama habang habol ang kanyang hininga. Napansin pa nga niya na puro masasamang panaginip yata ang ibinibigay sa kanya ng kandilang ito. araw-araw na lang siyang nananaginip ng iba't ibang pangyayari kung saan nalalagay sa peligro ang kanyang buhay. Marami nga siyang nakukuhang ideya sa mga ito para sa nobela niya pero hindi rin biro ang takot na nararamdaman niya sa tuwing magigising siya. Kung magpapatuloy pa ito, baka iyon pa nga mismo ang ikamatay niya. Ayaw pa naman niyang mamatay sa pamamagitan ng bangungot naisipan niyang patayin na ang kandila dahil marami na rin naman siyang nakuhang ideya rito. Akmang hihipan na niya ang kandila nang biglang makarinig ng malakas na kalabog sa labas ng kwarto. Napayakap na lamang siya sa sarili at pinakiramdaman ang buong paligid. Sa pagkakataong iyon, alam niyang gising na siya at nasa realidad siya. Hindi na iyon isang masamang panaginip wala siyang lakas ng loob para silipin kung ano ang ingay na nagmula sa labas. Muling umulit ang kalabog pero sa pagkakataong iyon ay mas malakas na. Parang may mga gamit na nagkakabasagan. Nagsimula ng kumabog ang dibdib ni Dante. Nagsitayuan ang kanyang mga balahibo at nanginig ang kanyang buong katawan. Akala niya ang masasamang panaginip na ang pinakanakakatakot na nararanasan niya tuwing gabi. Hindi niya akalaing mas matindi pala ang takot sa dibdib kapag sa totoong buhay mismo nangyari ang mga bagay na kinatatakutan niya. Muling umulit ang kalabog at sa pagkakataong iyon may dalawang kamay na bumalot sa mukha ni Dante. Sa sobrang gulat ay hindi na kinaya ng katawan niya at nawalan siya ng malay. Sa isang madilim na lugar, nakita niya ang matandang lalaking manghuhula. Lumapit ito sa kanya at tumitig ng malapitan. Hindi mo na pwedeng patayin ang kandila <laughs> Hindi mo yata alam na karugtong na ito ng buhay mo. Kaya sa oras na patayin mo ang apoy nito, kasabay nito ay ang kamatayan mo. Biglang nagising si Dante. Pawis na pawis at masikip ang dibdib. Paglingon niya sa paligid ay umaga na agad na naman niyang nilingon ang kandila. Ilang araw na itong nakasindi pero hindi man lang lumiliit ang katawan noon. Sa mga oras na iyon ay nais na niyang magwakas ang kababalaghang ito. Hindi na niya kinakaya ang mga masasamang panaginip na palaging nagpapahirap sa kanya. Tulad kagabi, dalawang beses siyang nanaginip ng masama at ang isang bagay pa na hindi mabura sa isip niya ay ang kalabog na narinig niya sa labas. Alam niyang hindi iyon parte ng panaginip niya. Pero isa iyong senyales na may hindi maganda sa kandilang ibinigay ng matanda. Sumpa ang daladala nito. Ngayon ay hindi niya ito magawang patayin dahil sa sinabi ng matanda na karugtong na raw ito ng buhay niya. Sa oras na patayin niya ang kandila kasama na rin siyang mamamatay. Ano ba itong pinasok niya? Ang gusto lang naman niya ay makabuo ng mga bago at kakaibang ideya para sa nobelang isusumitin niya sa kanilang publishing house. Maraming ang ideya na ibinigay ang kandilang iyon sa kanya pero laksa-laksang hilakbot naman ang idinudulot nito sa gabi lalo sa tuwing matutulog siya aanhin pa niya ang ideyang ito kung iyon naman ang magdudulot ng tiyak na panganib sa kanyang buhay. Sinubukan niyang balikan ang carnival kung saan niya nakita ang matandang lalaki. Subalit nanlumo siya dahil wala na doon ang carnival na yon. Kasalukuyan nang tinatanggal ang mga rides at palaruan doon at nagtapos na raw ang event sa naturang lugar kaya tatanggalin na rin ang buong carnival. Saan kaya niya hahanapin ang matandang lalaki? At ano ba talaga ang pagkatao nito? Pag uwi sa bahay ay pawis na pawis si Dante. Sobrang pagod na pagod na siya at halos wala na siya sa sarili. Napunta lang sa wala ang pagbiyahe niya sa malayo kanina at inabot siya ng gabi sa pag-uwi pero wala siyang napala. Sa mga oras na iyon, isang desisyon na lang ang nasa isip niya. Gusto na niyang tapusin ang lahat. Nilapitan niya ang kandila at matagal itong pinagmasdan. Sabi pa niya na animoy kausap ang tilay isinumpang bagay. Kung gabi-gabi mo lang din akong pahihirapan dahil sa mga pangungot na ibinibigay mo sa akin – bakit hindi mo na lang ako patayin? Wala na akong pakialam. Hindi na ako natatakot mamatay. Kinuha niya agad ang rosaryong nakasabit sa altar ng kwarto niya at mahigpit itong hinawakan. Inilapit niya ang bibig sa kandila at sa kahinipan iyon. Ilang saglit pa ay namatay na ang apoy ng kandila. Nakiramdam muna siya sa paligid Handa na siya sa kung anuman ang susunod na mangyayari. Pero lumipas ang mahabang sandali ay wala namang masamang nangyari sa kanya. Magsasaya na sana siya ngunit biglang napatid ang rosaryong hawak niya at kumalat ang mga kapiraso nito sa sahig. Bigla siyang kinabahan. Ito na kaya ang kamatayang naghihintay sa kanya? Walang ano-ano'y may kumatok sa pinto. Mukhang may bisita. Bigla siyang nakatagpo ng pag-asa dahil doon. Ngunit pagbukas niya sa pinto, tumambad sa kanya ang mga tao at mga nilalang na nakita niya sa kanyang mga panaginip. Ang batang babae pati ang mga magulang nitong vampira, ang mga halimaw sa dagat kung saan lumubog ang barkong sinakyan niya ang kriminal na may sariling vlog at nagmamasid sa kanya sa paligid, pati ang matandang lalaking nagbigay sa kanya ng kandila pero sa pagkakataong iyon ay halimaw na ang kaanyuan nito. Isang bagay ang hindi sinabi sa kanya ng matanda. Yun ay kapag pinatay niya ang apoy ng kandila ay magkakatotoo ang lahat ng mga nilalang na lumabas sa panaginip niya ito mismo ang papatay sa kanya. Handa ka na ba sa iyong kamatayan, ungas? Tanong sa kanya ng matandang lalaki na sa pagkakataong iyon ay may malalim na tinig na. Ang sumunod na pangyayari ay naging marahas, malagim at madugo. Tuluyang nagdilim ang kapalaran ni Dante. Dante. Samantala, sa isang madilim na silid ay tuwang-tuwa ang writer na si Draven Black <laughs> nang matapos niya ang bagong nobela na pinamagatang The Writer. Balak niya itong isubmit sa mga publishing house at horror YouTube channel. Pagkatapos ng ilang buwan ay natapos din niya ang kwentong naglalaman ng sumpa na kung sino man ang makapakinig nito ay makakatikim ng malagim, marahas at madugong kamatayan. <laughs> positibong araw sa mga pumapag-ibig, may LQ, pinaasa, naka-move on at self-partnered o sa madalit sabi, single. Ako po si Red. Samahan ninyo akong buklatin ang mga pahina ng kasaysayan ng pag-iibigan dito sa Red Diaries. Magkaiba-iba man ang daloy ng mga kwento ng relasyon at pagmamahalan na ipaglaban man o iniwanan, pinaasa pero hindi sumuko ikinubli ang sakit sa unang pagkakataon na tuto sa mahabang panahon. Lahat ng iyan inyong tunghayan, Team Ayi, sa mga tampok nating Tagalog love stories. Dito lamang sa Red Diaries. Red Diaries. Ngayong 2021, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at anlitakotan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24-7 non-stop Tagalog horror stories sa YouTube.